Dragoi bola. Guazen lagunok, anez betean, dragoiaren bola bila batera. Horain badakit, non dagoen altxorrik ederrena, gure mundu hau birla bata. Ondo etorri gaberdiko cowboy. Biotzean badut nik ametxon ederrik, Ta ez da eguzkirik indiztiratxua gori Guazen bihotza betean aurkide zagun Guazen, guazen, guazen, guazen Tximistaren bidetik dragoi pola bila Itxaso eta lurrez bihotz bete ametxez Tantzorra geuretzat izango da Ekin lagun Zongo kurekin ez da beldurri, zeru goian naiz lurrean, egan edin ez laster antzora dugu. Gozen lagunok, amez betean, dragoiaren bola bila batera. Orain badakit, nongo zuloan, Dagoen altxorrik ederrena Gure mundua hau irra bata Da hortxe posten duta altxore bere bat Hau pasin lari, hemen estaniz astrako ganbaratik zueri berbetan Jarra izen entzungo oso zen agotzak eskutaleku oiko eta normal bat dire Eder eta unaientzako Gernikeko pertsonarik frikizenak Gorkoan anime munduen inguruen ibilko gara berbetan, Eta horretarako, errarruti, One Piece zer dakin pertsona bakarra, ondotorri. Ah, eskerrik asko, Eta unai madariaga, bigarren azte segiduen radizon dauen pertsona ekin munduena. Opa. Kepari postu kendutza zu, eh? Ja. Gustin jaztu, baina, bueno, lortu Gustu hartu zabiz. Bale, <laughs> Ondioko disfraze bari dator, unai. Ja. baina, animiri buruz berbaitzeko, zelan ez, gernikeko youtuberik handizena. Bai. Bizita zago. <laughs> Iru enda mairu suskriptore. Beste dena rubius eta zan beran etzera. Bai, egin da. <laughs> Fola gorrek firmi txan bai. Lagun hona kara. Iru enda mairu suskriptore gaz, iragula, de turki. Pues eso, pues lo que os estaba contando. baina ba, purbet de dan, danetari buru duze ditzen dut osea anime, pelikulak, eh, Disney edo zer eta anime moduen eh, zelan, eh, zure bideoak edo ba... adibidez jendik, jendik juteko zure bideoak ikusten Ja, e, a ber, adibidez, e, dat, e, datorren aztienengo dutena da 15 hechos kurioso sobre Death Note. Ah, eta, ba hori, ba, purbete kontetan, e, ba, datu batzuk e, Death Note eri buruz. Eta, bueno, saiatzen naz, e, apurbet barregarri zizeten, baina, bueno, saiatzen naz. <laughs> eta, spoilerrak azo, spoiler barrik? E, spoileren batean, azbai. Eta jartzu, alert. <laughs> Kartel handi bat. Uh, <laughs> el triángulo. Ipini, ipini biharko neban, igual. <laughs> Así que ba, kizu espazu ez ikusi, esatun. Ero bai. Baina ikusi pasu bai, mesedez. que la mansión no se paga sola. bueno, eh, anime eriburuz berran gogu eta batzuk, eh, bueno, eder bakarrik apunti gazetor da. Eta. Bestiek suspenso gaur. Beste nien kepak. Ni buru dekotez apunti. Bai, claro, me cuentas mañana la una de <laughs> eh, Eder, zer da anime? Bueno, anime da... Ba, Japonen eh, dibujoak. Normalmente manga batetik oinarretu die, mangi izeten da komiki bat. E, Japonen einiko bai, da anime da ba horretatik oinarretu dibujo bat, edo esteko zetan manga baten oinarretu egon ez da gorka. Ez, eh, batzuk badoz, ba, joko batzutan e, oinarritute, batzuk urtatan urtetan dire, ba, zin bat duen. dibujo japonesak, en general. Bai eh, benetan esteko beste, en plan, beste, bai, esteko beste kondizionalik bete biarrik ez, ez eh, anime izeteko. Hmm. Bolan da. Eta izelei em, anime batetik manga bat sortzia? Izen alda. Bai. Izen alda, uste dote eh, Steins baina Steins Gate lehenengo joko bat izan zan. Ah. Gero anime inzan eta gero manga. Pokemonen kasuen ez da? Pokemon, joko bai. batetik. <laughs> Eta adibidez, anime danok erlazioetan gu, ba, dragoi bola gaz, edo lan, mm -hmm. gaz, ze genero dause anime munduen, ze badakigu edo zela jentai, edo lako abe, bai, ez da hori? Bai, oza, generoak azkenien ba, ba, irakurleko purok egongo dien, beste egongo die, egongo da, ba. Bai, e... Batzuk egongo die, ba, ume gaztintzako enge, ba, pertsona gaztintzako horrek sonen deitzen da, eta... Bai. Hor, batez be muti entzako hori Dragon Ballen kasun izango zan, gero ez bestatxuk ez Da, bai. da berdine, baina eskantxako. benetan, benetan de, dauz, eh, en plan, historia kontetako dauzen era guztizek deki izan beste genero. Claro. Bai. bai. igual, igual esango neban bat gehi eh, eh, sci-fi generoan barruen asko basetan da eh, mekakaz e, eh, itzen da bera jolastu. E, mazin garzetan moduen, en plan hmm. robotak susar ah. Eh, zuzartzen zarela eta barrutik pilotetan dozule. Bai. Osea, hainbeste dauze horrenak, ba, igual genero moduen kontu baldala. Horre guapo. Ah, eh. Bai. Eh. Bai. bai. eta, edo esango ze plan genero dozula, baina gero, eh, horre generoak, aparte de norentzako dozen zentreta, gero egongo die, bai, eh, ba, pelikulak azto zen moduen genero batzuk, eh, tipo gore eta horren estilo. Bai. Badauz batzu nagusi seri bideratute edo igual umiek que da debes en aquí gero sartuko ora igual ba ser dauen censura eta serres, baina dauz gozu batzu ba adibidez, odola alda ikusi horrek umiek ba igual ba charto paseko binakor ikusten edo ez dakit, gero oriotsa bai egoten die. Eriotsa bueno, nik bete konon ikusten eban, así que. Bai, <laughs> bai. Bai, bai, bai, bai, bai. Bai. Detektiva konan emaigote sin eriotxa, baina eriotxak gero detektibate deskurri du biba zelako, azkenin gero beste seri batxu hauz hiltzen dina jen, oza, personaje batxu kariñoa hartzatxasuna, da horri igual, ba, beste gauza reflejetan dabe, begual hume batek izin dagoena ulertu, mm. no? Ja, bai, bai, bai, bai. Eta nondi atorre eh, anime generoa edo japonen sortu zane eh, hori? Bai, bueno, nik eh, topetena da animiek edo manga, batez bat hasieran ba dibujo humoristiko batzu muden hasi izan, esan hasi dibu, o sea, anime hau dibujo batzuk izen zien. Oinzinak amaik amabigarren mendien, ba hori, barraitzeko helburu egaz da deitzen zan, ba, deitzen zan. Eta gero, txoiu <laughs> bai, eta no, <laughs> giga. normalien, eh, lehengo... Korte bat <laughs> Normalien lehengo hori txezan. itzi Normalien eh, esaten, esaten da ez da mito da dizengo e, eh, egurretan, oza, arbolan egurretan eta itxiziela jarrai, jarrai baten moduen. Ah. Oza, guat esan hor, arbolin bertan, da arbola bako beren historia txikitxoa teukitzen bala. Orden ba, hori kuriosidade muden edo. Be, hori joan dela hori amaik amabigarren mendien. Ah. Hori, ah. oza, hori ja... Be, Baina gaur egun estiloa jarritzen zara antigo begi handi eta olakoak edo... Uf, esto tope ez dibujo horik ez ezer. Oso horre pintxe man dauzela, oin... Oin horreko ongo badien. Hori. Es <laughs> que... Bate mate topen amadeu. Bueno, da... Bai, gero bueno. Bai. lehengo seriz jei Rakuten Kitazawa, mi ebederatxe iron da bizen. Horre Barça, el patrocinatxo, ez Rakuten Kitazawa. Ez Rakuten. Ez da Barça ditutu, no? Bai. Zai, zai, zina noin. Eh, ah. Ba, ez, eh, iniesta japonera, ez da? Ah? fuelen aditu zuzaraz Aditu, aditu. Hori. Eta bueno, ba, horrekaz, ba, anime, manga, horrek serizekaz, bazkenien batez be jentin gantzta hasi izan da, batez be eh, irakurtzeko joeri asko igon zan, horreri esker, horren kulturie zabaltzen hasi izan bebai. Zurtetan gozgo horretan, oin? Hortik aurrera, mi ebeatzen da bitik aurrera bazkenien ba, manga kasi ziela eta hori. Bueno, izetez manga itxe, edo harin hau manga izen baino harin hau, oza beste izen batzuk hartzen bazen, nik eh, ez dut izetzen, baina manga, manga, manga izetez, deitzen zan, mie sortzien da malautik aurra izan manga, manga izena hartzen. Ah, moda jarriko ziren eh, kamizak manga. Manga laburrekoak, eso ez. Eta gero ba, ba aurra ba, ikusitxe ba, zelan japonen, eh, audientzize irabazi banda, irakurle gehiago egon, egon ziren, ba, mi beratxirun dalaro gizien eukioan beren boom handizena, izen zila, ba, seriri bat batez be, ba, nik ustote eh, gehizenak jakingo da bezintxu dien, pues, los, caballeros, los caballeros del Zodíaco, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Oliver y Benji, borrek azien ban el boom, da, ba, zabaldu izan. Da, orden, ba, engantxe ban, ba, beste, bai, no, onaino, bai, onaino Ameriketara bebai. Ameriketara bai, da beren mangak, jente gizak irakurtzen man, azkenien ba, zabaldu izan. Baina, bueno, Dragon Ball ekon dio, zeitzen dugu aktibo, ez da? Bai, nik ez dut ikusten, baina bai, bai zera bai ditzen dugu. Bueno, aktibo, tomi mm. moduen, bai, bai, bai. bai. bai. Uste dut amaitzu dara ya Dragon Ball Super, no? Bai, maia, ontsi peli bat ingo dabe eta esan dabe ez dakit urren gurtien edo bi urte barru egingo da bela beste temporada bat. Bueno, bai, bai, super, bai, osea, super bai, bai, eh? Super ez da izen eh, er, bai, dala... Bai, dala, ez dala, Dragon Ball Bai, nire batxu Osa, guante deu, bueno, urtazko mm. gonda ez erregon barik ez da. Bai, ez daite sortan amaitxuko exactamente. Mm. Dragon Ball, eh, ba, Dragon Ball, izetez Dragon Ballen kreadora, sortzaile sortzaie, iragulak espazten erratzen, Dragon Ball Z ara arte iman, oza, jet ez da berena. Ez da berena. Oza, Dragon Ball, du gala maitzu ez da ditzen bat, ama urtetan, no, ero jete gaz luzetu Bai, baina super berakin deu. Super berakin deu, berakin. berdinek. Eta merezio super ikusti Hombre, esan dabe hobetu bala, ez da, baina nik ikusi nabe nirengo biga eta... Zin maz. Eta zumbuzte, bai? Zer, ez zer, Larre infantile bihurtu da, hau da. Eh, bai, un bien ez da, esta. Se supone, bai, es que azkengo temporada ya usto da la asko infantilla, ba. Un bien Bai. Tema de debate. Hombre, pues... ni, por ejemplo, ya te donde eh, la serie bat, se azken eh, edo... Dos serie bat urtidan urtiga, urtiga en eh, evoluzionetan, doa eta, One Piece igual bada, el debate, el debate, el debate, el azkenen zu zauzetzen publiko batentzako zugaz batera edadien bai. da? Bai. Eh, normala da, niretzat normala izango zen helduen hau izieti e, eh, kapitula, Ja, justo kontrakoa gertatu da, hau da. igual gure izen deu, ja. Dragon Ball Super egaz beste generazio barri bat e, en, engantzeu. Bai, baina eske, nik uste du gaur Hau da, eh, leleko temporadatan Dragon Ball bai zan infantilagoa, ez da? Bueno, o infantil esan. Bai. Baina bai, egoten ziren gauza interesgarri zek, ez dakit, humorie, personajien psikologize, digo, ongo temporadan ez, ez deko zentzuri, hau da, Vegeta bere buru humilitzen deu, txistiek esaten deuz, eta a ver, Vegeta <laughs> txistiek kontetan ez deko inoako ganorarik, no Sé. txikle gure Bai, eso, eh. Ez deko... Ja, horbe, arrazio gozo galko benein Dragon Ball Super, aprobetxe Dragon Ball egon tiroie, baina personajiek ez eh, erre. Pues que la batería humilletie va ba, igual gente asko asko. Claro, bai. no no digo, es, entonces ha tenido ese gaiti puristi, eh, baina es que es de es que es, es de cosen churi ver personaje gas. O, o, joder, y tengo varias ya divides de eh, Krillin, pero la que Yancha, no sé. Hmm. Baina es que Vegeta o personaje serio, bai. supone. Hmm zer esango zen duen aldatu dela ba, laroiko amarkadatik ona e, eh, animiek edo ze estilo oin, oin dauzenak ze deki diferentia, porka? E, ba, ez dakit zer esan benetan. E... Nik zegoen, no, oin sakona ba diela. Bai, hori gona esateko bai. Hmm. Nik e... Gozat ikustetena da adibidez Dragon Ball Superen beste Dragon Ball egaz konpareta. Lengo Dragon Ball, nik dana zela, esku je. Da oingo Dragon Ball Super, nik uste bebai ordenadoreko efektu zartuten deko zela. Ba, claro. Bai, Orden, bai, bai. nik uste, hmm. lehenko Dragon Ballek asko emerito gehiago eko horre dibujoak de, de Gohan Super Saiyan 2, de, <laughs> de horre dibujoak egize, da ah, horrek dibujo dibujoa ba, ja, die. Bai. Da oin dauzenak, ez da, totalmente diferenti da, ez da, ni ja, besti asko bebo eto, ni besti gehiago uste daten. Eta gaina estilo artistiko bebai txarrako da va ustez, base, kolorik oso pastelosoak diz, no Sé beste kolore izango ziren neutroagoak bai, eta... Bai, Dragon Ball oso marroiera izan. Bai. Oso, como eutxe eukingo da modu. Eh. Bai, tantxe jatzitxe oso... Hmm. Eta oin, oin ba, egiz, asko ze fosforito era dana. Hmm. Oin, bai. oingo, adibidez, Death Note, gorka. Bai. Ze, ze alde, ze diferentzieko Death Note batek eh, Dragon Ball egaz. Asko ez ba, asko, baina eh, ez dire genero bera bez. O sea, claro, claro, claro. Eh, es que... Ba, ez dakit, igual, igual Dragon Ball konpare gualko zane eh, obeto, ba, gaurko Boku no Hero Akademia egaz. Eh, eh. <laughs> ba, en plan, ba, genero bardine da, en plan da eh, protagonistie, ba, ingure dala fuerti haua, eta, eh, ba, eh, hori gure dabela eh, borroka nahin eta lagundu aldaben beste pertsonari eta ba, ba gertzen jako ze etzaizek eh, gero gerota fuerti hauak eta eta hori mm-hmm. eta bueno e, eh, usteot e, eh, Dragon Ball Legaz aldiedekola ba ba, purbet, bat moderno hau da, e, ba hori, e, teknika be, en plan, modernizte guen da. E, Iuna bai, bada. Zer? hue. Bai, be, bai. E, bai, e, etxaisek, e, ba, dekie, en plan, ba, tono hilun hau bat, baina be, bai e, personaje principalak be, badekie ba, euren e, punto interesanti haua ba, en plan... E, bai. ez tala bakarrik autosuperazioan pa hmm. denbora ja, bai. ausen, ta-ta-ta. Bai. Apurra atormenta hau. Eh, hmm. Apurra tobeto garatu tegongo da. Goku, igual impusiko pilo bat de eh, kapitulo, pilo bat urtez, eta personajie niretzat ez da asko aldatzen, beti egoz topiko harnia asko jaten dugu, ez da gizera, eta beti ekiero eh, superar eh, bai. ez dakit mm. eh, hil bidot, eta nahiko simple iruditzea, eta dead note bat bai bada nahiko komplejoa, horra etxera bai. bai. zer ikonetarikoa, hori zuen eskubea. <laughs> Baina bada, bada. Bada, bai, bai, klaro. Eta, por ejemplo, Disney joindabil saiatzen zaiatzen edo beste eh, olako batzuk marrazki bizigunek eitzen, bai neskantzako dirigi eta hori hori horretan behen ote da anime munduen eh, aldaketari. Ze airez goku ikustezen duen eh, ondala urte batzuk eta super matizti esan, sintzan, eh, bai, bai, bai. bai. Eh, Dragon Ball Superren hori Super Saiyan neska agertu agertu diz. Ah. temporada. Hmm. No Super Saiyan neska. Bai, da un neska bat ara Broly moduen. Bueno, da Broly ah. maia beste dimentsio bateko, bai. tareski da. Bueno, ez edo ikusi kapitulurik maia bai ikusi dote zirudu izer. Pues, azkeneko zaianak. Bai. Bai. Si, si. <laughs> Gero eta gehiago dauz. <laughs> Horbe, txik eh, lusetzen dauz. Ja, bai. Eta zen maz, zen maz Super Saiyan dekoz diagoku? Uf, Ua, eh, a ver, Super Saiyan bat, Super Saiyan bi, Super Saiyan iru, Super es, Saiyan... Ese kontetan banaka, joan kontetan egun dakaia. No. Eh, bueno, Super Saiyan Gorrize, Urdine, ta... Plateado de Suri, Baita. Plateado de Baita, Surize. Ta, supongo, urrengo pelirako beste bat egongo dala. O sea, va, ba, eh. gorria, urdina, da suria. Bai. Hmm. Y esto donen a Ja. Ya. Uf, el, bai. el heavy. El heavy. Va, ori onda. Es que involucinio bat egonda, va, seis. au, super saiyan dios, da la super saiyan lau, moduen. Eh, es argala hau targa lau, da, no sé. Porque ya que se cae tío. Tengo un chido tono como igual un mie que es beldurcheco en plan eh, eh eh, o sea, igual su pasa en ir un lar chungo el piso de cono y es como eh, es Goku es el bueno, eh. <laughs> bueno, da eh yo remo gules eh supremacismo friki zen eh. eh. goraipamen bat. Bai. Hmm. Eh, apur bat konteu eh, amen inguruen zelan e, egoten dien evento batzuk eta bai. anime munduen Eh, inguruen ba getxon, bai. Eh, bai ni ni pitara Juanas, eh bat da besta getxon. Getxon ondo gotezan, no bakoitzak beren beren postu eh, ba postu txikitxo izango hasi muden, da bate sartzen hasen mangak, beste batek ba ez daite eh onek ditzen posterrak, beste bandera modukoak Zait, gero edizion koleccionistak, da gero ondo gotezan, gero aparte jokuek eta gotesien, bazteit, eh, juego de Naruto, e One Piece, e Dragon Ball, horrek play, playrako, da, yeah. Bai. azkenien zan euren inguruen, Osea, ikuste zan, zelan neukitzemen euren influentzi, bai, jaskeran, kamizetetan, e, poster moduko atxetan, e, bai Playstationen daolako jokuetan, bai. bai. Eta, honek e, eh, je eh, fanantzako, adibidez, e, Naruto fanak e, juteko personajek erosten edo, bai. edo posterak, edo alzarakun ezagutzen e, beste anime barri batzuk edo ez dienak horren ezagunek horrentzako tarti badau. Bai, da... adibidez, jente disfarz eta joaten da. Bai, bai orden ez ez zua, da, hau nik iztegin nordan, edo, ez tegi, gero bau batzutan konkursoak, eta goten dira, unik joan esen biztan, justo biztan, egon dira konkursoak, eta azkenin nor karo, anime famosen abezin zuzipiniz, ze jente da, e, erlarre rezi izango zen, orden hartzi misen edo zein motetako animiek. Da, nik ikustot danetarik ikusten dela da, da, alko zinela, ez engantxe edo, ez tegit, horra baso zen, kuriosiei sartuko atxo ikusko zendun. Gero nik eh, konkursoan ikusina zen lau dantza, enabezenak esetzen da publikoanak esetzen mazen ba, ba, da, nik zain, ba, men gitxien nik dakit. Basta, jenti prepareta mazen koreografizek dantzan itxeko, estenak en plan, ba, serizetako estenak eta holan prepareta mazen da, karo, jenti kurreitzen man. Da nik ikusten da zetenean, buf, ze serietako izango daria, publikoko da, da jurau japonesa zan. bai, eh? bai. da ondo. Eh, bai, baten baten, o sea, onda la Scotty ya baina baina bai, egon egon eh 4 bostetan edo horrelako horrelako zeusar. Eta ba bai, ba ederrek esan da bena, o sea, e, eh, ba hori, ba dau ba merchandising eh bideo bat, e, dau e, dauz konkursoak, eh Eta, ba hori, e, niri, niri bai pasi jaten, e, ni zen txela e, gitzi zendak izena horre, eh? osea... Vale, bai, claro, bai, horre, horre, egongo dire, bai, bai. Bai. Osea, espektakular. Aurto negon da, sortatzen ez da, e, Quidditch da Harry Potterreko bai. horren e, partidu egon dira, ez da torneo. Bai, eh, nik barekote lagun bate jolazten da, bena. Eh, o sea, profe profesionalmente. O sea... Vale. No, no, no, Control antidopiña, o, o sea... Eh, no. zuzen piko, esta, esta que se la han hecho en la venegaz, baina... Bueno, bueno. <laughs> el lurretik altze bari. Físicamente, al menos. Bueno, da, hoin baten bat entzuko, aporrate humoristikoa. Ando, hmm. sabes, acabo de conocer a un otaku que va a la convención. Sabes, le gusta jugar Pokémon. Es super friki y es mi hijos bando. chan sabes, acabo de conocer un otaku creyente de Goku. Sabes, tiene los 17 aún, pero en el anime soy es legal. Amo su inocencia, se le ve el otaku. Amo su Pikachu, sabes que es otaku. Soy su primer waifu, yandere tsundere, su primer neko. Amo su inocencia, se le ve Amo sus figuras, sabes que es otaku. Soy su primer waifu, revivan a Krillin, su primer neko. Es callado, tímido en su frente, trae banda de Naruto. Lo miro y escribe mi nombre en su Death Note. Le muestro mi cosplay que empieza a temblar porque es la versión de una Gentai que nunca había visto él así. En su vida, así, en su vida que si eso es Digimon, que si eso es Pokémon, que si eso es Dragon Ball o Yuri on Ice, no sé, que si eso es de Japón, que si eso es un idol, que Dios la convención, porque esto es el amor. callado, tímido, inocente, tiene sus pokebolas, lo miro, trae su playera de la Miku, lo abrazo y siento su katana al pasar, al pasar la celda, diciéndome que nunca había visto un cosplay de Maid así, en su vida, así, en su vida. Que si eso es Digimon, que si eso es Pokémon, que si eso es Dragon Ball o Yuri no sé. Que si eso es de Japón, que si eso es un idol, que es la convención, porque esto es el amor. Bueno, Stanis, Ya. cantidad. Hombre. Maravillosa. <laughs> Vale, ah, agua. Dizo. Bai. Kokorora eldu jatela. Eh? Kokorora eldu jatela. Kokorora. Kokorora. <laughs> Nivel la rey, eh? Bai. bueno, eh, ez dugu esan, baina susi zen jaten gauz. Bai, bai, gauz jaten bai. Hmm. eh? Mosoa, Bai. bai. nik Sogi, sogi, ez dugu ekarri. Ja. Yeah. Gota, gau gorkak ramena deko, eh? Hm. Zego? Ramena. Ramena. Bai. Hm. da Na postero dure jakik argus. Ramena sorda ez nire. Ez. Ramena... Mitiko hori sopie. Mm no? Sopie fide bakal da. Hemen goz jaten hori sopie. Zani, si, si, a zura horrein dau jaten. A ver. Si, si, si, si, si, Bueno, a ver, se, se sami su. Eh, ba, pasen astien, entrevista jo joan ginen laitzen, hemen gernikeko pincho potera. Gente que... Desit, no, gente... no le ocurrió a Gangón, pincho potera. <laughs> gente, gente... Ba, egun egota. Berberari okuri ah. dako, handiko. <laughs> Genti desietan egongo da, honek entzuteko, besta txukez. Batxuka pura perjudik eta gonsin besta txukez. Puro flipbait, eh. Ba, bueno, gente nopin niño da, respeten bida, da, ondo, danak erantzuzko bueno, menxete. Bueno, respete, que dice, respete. <laughs> Ezin dugu esan palabrotak, no? Es. Ah, ba, Ba, bueno, ondo, ondo, danak emin oso ondo berba, da, dana nopin niño da, guretzako importanti, da, bueno, hemen, jarraizene, eh, entzuko gu, gra, horregun ingarabe Una eranaz, eh, anime genera ikustezu? Bai, ikuste bai. Zagaitxe ikustezu animiek dekola gure gizartien edo gure herrialdien e, ba, arrakazti edo famie? Bueno, askotan eh, umetan azizat ikusten eta gero ba, azkenen eh, engantzetako indi da, orduen engantzitzu da. Karo, zuke lagun bat erik kontetan zu, bai, ostra, hona ikusten eta ez da izan, azkenen zer da. Zuke zu, batek ikusten dugu kapitulo bat eta gero engantzetan zoaz. E, zuk uste zu dibujak izenda umientzako dala edo zer ditzeko zu en general horri buruz? Ba, konparazio bat ditzeko Simpsonen mugen jarriko nahen. Azken nien e, eh, umientzako muduen dago inde, ba, oza, dibujoa dieta hori dana, baina atzitik e, eh, kriston historizioa da, e, bastante komplejoa da, eta orduen e, nik uste dut danantzako moduko hori dala, e, tema bat dala. Egin guztoko atxun jendik ikusti edo jendiri izango txasun ikusteko, bat edo pare bat. Ni ge eh, asko ez ikusten, eh pare bat ikustez da, o, oh, zen gustu datena One Piece da. Da, bueno, atxetik gero SNK ginen ikusten eta hori behoine martxan dago eta, bueno, oine asunto da, baitxa baten joan Da, hori, ondo, hori, eh, interesante, dies. Aitor Gandarias. Bueno, eh gan, atxaldeon. Eh anime genero ikustezu? Bai. Da, zuk ikustezu gure gizartin edo hemengo inguruen ba, animiek arrakastea kola da, da famosoa? Segaitxik, segaitxik idan. Ba, nik uste dut eh, hemen dauzen beste, zan da beste, marrazki dizunen diferentia, da, hori ba, jendiek uste dugu humien eh, gala eta da, nada, ez da, ez da oza, nik uste dut, eh, nik erabiltzeo dugu bai, azken baten errealitate bat edik kanbora joateko, da, hor mu, fiziozko mundu sartzeko. Orduen, zure ditxize da, ez da la, ez da la dibujo atxuk humien txako. Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, Ha, gero egizea e, mangatik animera be, unmiek ikusten da belez, bai eitzen da bela, ba, kanbizoren bat edo, baina izetez, e, bastante gogorra da, gaina depende ze anime ikustezun, e, adibidez nik ikusten aden, ikusten aden bat, e, singekin okioin edo hori, e, atakon tinta ze horrek, e, nire ustez hori ez da unmentsako bat, ba, odol ikusten da, da ez da unmentsako. Perfecto, da, orden, e, aipatu zuzen animetatik, ba, zein, zein da beste pertsona batzuri rekomendeko txasun anime bat, edo txuk esango zen duzen eh, jendir ikusteko? txuk, ba, bueno, ni guztu famatuenak eh, ja danak ikusiko da bezala, ez da, ba, Dragon Ball, e, One Piece da honek danak, ba, ja ikusi, ikusi txasen goie, ba, nik rekomendeko nahena lehen esan dena, Shingeki no e, eta kontintaz dela goin urtengo ala irugarren hori. E, ja, ja, ja, ah, ja, ba, ba, Hori, da fairy tale bai. E, oin dara ikusten, da engantzizte da politxe darako. Perfekt, ezkerrik Opa, Paule, anime ikuste zu? Ez. Zaitzik ez ikusten? Ze, ez jate guzteta. Ze uste zu e, esaten deuenien e, umientzako gauza bat dela edo, edo frikizen gauza bat? Ado zau? Ba, en parte bai, bai, en parte ez. E, por ejemplo, nire etxien ba, batzuk ikusten dabe eta ez die friki zei bez. Bai, abeste batzuk, eh, ba bai die friki zei. Orduen, zu segatzik? Segatzik ez tozik guzten ez, baren unbien gauza bat? Zu segatzik ez tozik lagartzen. Aher, ze... Marazki ba, zei dielako? Ez, ez, ni batzu bai ikusten ez eh, ikusten, bez, baren eh, ba, doraemon ikuste hor. Oh. Oni nioko? Ba, batxotan bai. Zerri gasko, Clara, Clara Klara, obieta. Eh, ikustezu, ikustezu animerik. Ez, Vale, da ze gaitzik ez tozu ikusten animerik, zein da zure iritsi ze animeri buruz? A ber, generalien ez datez guztetan dibujoak. Eta da hori rolloa de ba, hori japonesa, kedola, pues no me llama mucho la atención. Zure ustez animiek dibujoak izen geran umientzako die? Hola, entzunde, dibujoa diela, bai pentsatzu, baina bai ez, etxe pila jente zagutxoetik ustela bezenak, nire edo zarra orduen, ez. Da, zuk ez ikusi arren, da jakin jende gehiago ikusten dagoela, segaitxe ikusten zu horre jendik ikusten dagoela, ze, ze, segaitxe kerakartxetxe jendiri horrek ikusten dagoela, ze famadeko animiek hemen. A ber, nik ikusteko desa animiek, erakusen no, Eta... Ez daki, komo, da gauza bat, azkenien, diferentia zemen ez dugu Eta egizea, nik ez daten guzti personalmente, baina ulertu itxot jentieri atrai duti, ez daki, como histori bastante guai se dire, ose, diferentia, raroak. Hala, <laughs> eskerrik asko, Clara. Bai, bai, bai. Ramon, ikuste zu animerik? Es? Da, zure inguruen jente, zure inguruen dau, bueno, jente asko ikusten deu, zea etxe zu, ba, men, eh, gerniken da, jentik ikusten dau zela animiek? Ba, bueno, akotxak bere guztak dekozenako, eta guztetan baiakien, ba, <laughs> ikusten guabe. Zuk uste zu animiek, animiek dibujoak izen da umientzako diela? Ez, ez, ba, ze barruen dauzen e, kontenidoak eta normalien edukizek eta zeten izeten umientzako, nire ustez, umiek ikusten dabe, bai, ba, nagusize, be, bai, ba, ze, esante moduen, ba, bueno, hauzen edukizek eta batzutan ba interesati ere ikusteko, eta da, interesarriz ez bai, ba, umiek dekera begi, e, punto de vista bat, eta nagusizek beste bat, segun miak igual ez da ulertzen nahi nondun nagusizek moduen e, eh, animien ba, kapitulo bat edo. Da, zuk zeiritzeko zu animiri buruzen general? Nik ez dut ikusten, txikitzutan ikusten da ben eta ez dut ikusten, baina... Ez que ez dut iritsi, nik egin zizan. Seguru nago ikustezula, adibidez Doraemon, Sinchan horrek anime die. Esate baterako, One Piece Dragon Ball be anime bada. Hola, gore bat ikusizu, noiz? Ba, ba, ba, ba, eta ikusite ez da... Guztia dute, esan. Dragon Ball sobretodo pila guztia daten. Eta, ba, bueno, niri, no sé, nahiko guzti da, baina... Ba, se, nik ikusten ari zen marrazki bizi moduen duen edo, oza, igual que beia beste hau zabatxu. Baina, zimaz, mas. Nik usto toin ikusko baina ben, eta lehen ikusten ari moduen, berdin ikusiko. Geiz baloreko nabe beste hau zabatxuk eta generalien, nire ustez. Bale, eskerri asko, Ramon. Leire, ikustezu animerik? Es. Da, Segaitzik ez duzu ikusten edo edo zer da ez dutxu nahi ikustiek edo zer Ze uste dut umientzako dizela Da, segaitzik guztesu segaitzik guztesu diela umientzako segaitzik guztesu, leire, segaitzik guztesu diela umientzako Ez, ez, dibujo animau ediz, sin mas. Eta bat txikitzetik ikusten guz, eta txikitzetan bai ikusten abezen, eh? Baina on ja ez. <laughs> eta, eta segaitzik ikusten, eh, nik, nik adibidez ikusten da, jende asko ikusten da, segaitzik guztesu, hemen deki larrakazti da batez be naiz, zure ustez naiz eta umintzako izen segaitzik jente nagusizeko gehi ogota eta zago eta edo perrotan marurtekoak ikusten dago hori zein zure iritsi ze horreri buruz Ze ez beste zeinik bizitzan darden hori ikusten nabe Bale, eskergasko leire Gorga Martin, ikuste zu animerik? Bai Da, segaitzik ikuste zu animiek gure gizartin edo hemengo eh, Euskal Herri zen edo, edo gure hartin e, eh, familia edo Segaitzik jendiri irakartzetzi animiek. Bastai, dio. Ba, gustora, sa gustoko da, tiene ni gustea aste txikitutatik. Algo que me encanta, gainera dauz anime batzuk eh, emoten dena baino heldua bantzako da, dala. bakarrik eh, komientzako. Ba, o sea, zu naiz eta dibujoak izen, ez la umientzako. Eh, satize dauz, umientzako baina nagusientzako bai. O sea, seri berdinen edo seri diferenti dauz batzu gaztigontzako bestatzu zarra gontzako? E, seri, serie berdinen dauz, gauzalduen txako da, eta gaztietxuen txako be, bai. Da, en general, zei ditxeko zu anime buruz, osea, esan, zelan esango zen duen anime bat zerdan edo, zuetxako zer dan anime bat? Ba, hori ez da izela esan. Nietzako zer anime bat. Osa, adibidez, jendik esan du denbora pasa bat, edo zuetzako zer da. Demora, demora pasa bat, baina denbora pasat konturatu zara gauza batxutan e, eh, bizitzen zier bai deko la zer gehizau ez da gari ba, dibujoak e, eh, da nahi gauza bai bat izez ez dizenak egize, baina deko beren puntu e, nik uste beren puntu e, bai deko la Osa, errealiagaz batera ez osori baina apurtxu bai Zui zera etxek hasi zinen animik ikusten? Zin mal, bajar jo txekitzu zara ikusten Ba dibujez erakarritxe txu ikuste ikustezu urtiekaz perspektiba ez zule, da igual txikitzutan ikusi eta nagusi zen, ez tozik ikusten berdine. Da, erakarri Da, gure, gure espektadoran txako ze anime gomendatuko zen duen zure iritsiz. Zure txako zein da anime politxek edo guztetan. Zure txako dragoi bola, nahiz da gaztetxu nahi zen, oza, sarra izen... eta guan piliz. Sin duda. Bale, eskerrezko horka. Libe da, ane. Ikustezue animerik? Ez. Dibujo japonesak die animeek. Eh, ah, bueno, bai. Eh, nik One Piece, baina nik ez dut, o sea, ez dut ulertzen eh One Piece Japan bai, irudi. direitzen da hola. Vale. Da eh, se ha Gure gizartin edo hemen gerniken euskal herri zen jendik segaitzik ikusten dagoela, segaitzik ikusten dagoela, segaitzik ikusten dagoela, segaitzik ikusten dagoela, animiek ikusten <laughs> zen ikus dut entretenidu <laughs> ditzen da bela. Eta orduen, batzutan be bai, aspertute da zauzen nien ez ezula. Ze aporte iriz irizose, galo, bagondo pasetako eta, Ade, ba, bai, bai, aportu bat infantil da, eta, ba, aporte da, hor, da, bela da. Vale. Ba, nik ustuz guztuan araberako kontu badala dala. Osea... fantasma! Osa, badau gerniken jente guztuan dagona da ez dakona guztuan ez gizarte batek eragin dotzulako. beste bari, bako guztuan gaztan ikusten hasi bazaren hori eta guzti bat adatzun historiz ze jarraitzu inzu. Ez bat guztuan, jarraitzen eta vale. gero ez da aukerarik beste anime edo irudi batzuk ikusteko bat jarraitzen. Bueno, nire kasu hori da. Vale, itxan, zuek guztesue animiek dibujoak izenkeran umientzako diela. Ez da izan berri songoku ikusi zu gaztetan. Hori anime bada. Bai, ez da. Bai, ez da. Songoku ikusi bazu gaztetan, anime itetzu, baina ikusi bazu hori... Anime itetzu. Anime itetzu, dira, ez da, Nik ez da pentsan eh, kontu edala ez ez ez, sin urteko maz. Ah, ez da zu, pertsona batek alda bera ikusi, songoku, ez da? Baina ez dago zetan songoku izen, osea, gabe izaten zongoku zein beste bat, edo zein anime. anime e, porno itzen, ogoetan man urteko batek ikusin godeu... Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, baina. Horrek, ze ba altxo jarri pertsoneri, altza zu erantzun zu. Baina... Hori, hori pertsonina da bera izango da, ezta? Baina, baina goku pe bai ikusten dugu eta marurteko pertsona batek, ze gaitzik, zuk ikusten mazun infantil moduen zure kontu, eda? Baina beste pertsona batzuk ikusten dabe, ba, hogeta marurte bat, entretenuteko, beroi urte eta listo, oza e, eh, bale, da, berako gauza bada, ez... Bale, hor momentu nolako zupetetan horre pertsonei problema gadeko da, bere madurez edo ez dakit, oza, zuk ikustezu da, zaezu. ja, baina zintzan umientzako ine dau da, beste batzuk badauz ah, nagusi zintxako. da, son Goku botaren da bera, el gran poder bere eskuetatik dau, gaztientzako enge, sarrantzako enge, eta nire gu mantzako lera gu jurtuko atzako enge. Ez, bueno, bani pentsa dut, hori pentsa da ben jentiek ez dakila ber... Ez, bani kustot jenero asko dauzen horren barruen, bai, e, gaztientzako enge dauzenak, ba, bardin bazean da gaur egungo pelikulatan, batzuk e, eh, romantikoa dire gaztientzako bideratute dauz, ba, manga, manga edo japo, e, irudi japonesetan bardine pasetan da. Batzu dauz bideratute gaztientzako, beste batzu nagusentzako eta beste batzu. Gauzi da, zuri ikusten datzuna, zuk ikusten batzu, zure da digaz akordi ebadan edo ez. Osea, hori bakotzak ikusten deu. Ikusten dana, la gentien deskonosimentu, eh, genero baten eta beste genero baten artien. Eta lantzen diren pelikulak baten edo beste naldi, laizen baiak, sinoeko da komedikoak edo barregarrizek edo bueno, azkenean gobiarra guazen apintze potera. Eh? <laughs> bai, bai, bai. A ver, ze urten die eh, umientzako gauza badala, bai. kontra, bai. kontran dauzen jendi kontran edo ikusten ez da bai. jentiek hori hori zan dugu bizenak. Bai. E, gero gondi beste batzuk eh, ikusten da benak. Batzuk ez da benak ikusten, baina ulertzen da bela jentik zaitxik ikusten da benak gondi pare bat be, bai. Bai. Mm, bai. Eta, bueno, e, apur bat aritzik tiretute, e, umientzako gala esaten da nien, zueke zuek e, guk ikusten guz e, animek eta bai. Bai. umiek eskara baina baina nik ulertzen dut batzuk hori igual ez da, claro bai. hori aurrera ze ulertzen da nik uste hipokresia ah. asko dauela basa, adibidez hori eh, batek esan deu eta gombol umietxa da, dala eta ez dala normala hau eta morurtuko bueno, gizon edo andra bat ikusti eh, hori, ez da? Baina, por ejemplo, ikusten zuz Hollywoodeko pelisek eta peli asko, nik uste dut Dragon Ball baino infantilagoak dizela, eta supone dizela, ba, gente <laughs> handi zantzat, ez da, adibidez, pues aquí, eh, Lian izonen azkenengo pelisek, en plan venganza. Venganza, supone dala, gente nagusin, nagusintzat pelisek, baina nahiko infantia da, tipo bat, eh, el bueno contra los malos. Ez deko inolako fondorik. Ego gauza oso. gauza gauza da, jode. Bai. Si hori historize e, eh, eh, txikitatik eh, entzungu. Baina, adibidez badaoz mm, animiek dekiela ba, personaje komplejoak edo... In... Bai, Gehizago gara dute. Eso es, eso es. Bai. Ba, pasetan da e, ba, pertsona asko ba, e, entzuten da bela anime eta pentsetan da be ba Son Goku eta Shinchan. Bai. Ta bai. ta anime estaba Son Goku ta Shinchan, o pentsetan ba su anime umientzako dara ikusi e, Shingeki no Kyojin, o el ataque de los titanes. Ikusi Death, Note, tío. O Death Note benetan. Ikusi Death Note eta gero esan umientzako bada. Mhm. Hau ah, zean da Lulusena kodegiaz bebai, bebai da estrategi bebai. estrategia pura da. Bai. bebai ez da... Ez da, da nik eh, horti no. jarraitzute nik eh, dauz gozo batzuk adibes batek kompareten deu Simpson egaz. Hmm. Ni, por ejemplo, Simpson ikusto da Simpson aldotu lertu nagusin dela, baina Simpsonen adibidez genti hiltzen dana, adibidez Flanders, eh, ez da Homer, horrek hile itzen die, gaur kapitulan berriro agertzen die. Da, anime baten adibidez hori gizenetan ez dekozu. Flanderzen emaztia hilitzen da. Baina, hor da. Eta fan grimes, bai hilitzen da. Me hau gote normalmente, oza, Homer hilitzen da, daurrengo kapitulan biziri da, oza, principalenak. Da, anime baten, principalen bat hilitzen badan, eren enama, lufin da nahize, oza, bai, spoilers. Oza, gote zan... Justo agurik usi gertan hori kapitulan. Bai, kegete. Me hau gote berriro estia gertzen. Oza, eriotxa onartu itzen da, onartu te dau. Más o menos. Bai, Bai, zeude erioztak eh, alde guzti zetea dauz benetan. Osea, Dragon Ballen, ya, Dragon Ballen, Dragon Ballen chiste, bada. hiltzen direz. Chiste, bai, Mr. Satan, Mr. Satan da hiltzen ez tan bakarra. <laughs> Bai, dan... Bai, guztu zan anime askotan, adibes Dragon Ballen alde dira korrebidu, anime askotan, Naruto bai. hiltzen yeah, dana hiltzen da. One Piece hiltzen dana hiltzen da. Zingekin eki jen hiltzen dana bai, hiltzen dana hiltzen da. Osea, guztu zan ez teko... <laughs> Kasualidades. Hala, gauza bat, nire dut apunte eh, gauzatu bat komenteu. Ezin txan, nire ustez eta hain infantile. Ba, nik... Eh, entzun nabe, eh, bere, benetako titula dara Crayon zin txan. Hau da, eh, Crayon da, ba, hori esan da. Zena da, euskeraz. Marrastia. Ma, Marrasteko ez maia esan da, hori... Ah, eh, bai, Clariona. Clariona, bai. Eta, supone, eh, hori... Mm, Historizek, dizela, izintzanen eh, ikus puntutik ez da. Eta nik uste dut alapur bet, en plan mafalda. Base da, eh, erakustie gizarte bat, bai. baten ikuspuntutik. Eta nik bai. uste dut bai kritiketzen da bela gizarte japonia ramea. Karo, gu mende batien bizitzen garen ez dugu... Ez dugu lertzen Ez dugu lertzen ez bai. bai uste dut dauela kritika bat. Eta, por ejemplo, eh, atxo egon ginen komendetan aldera izen apuruen matxistien. Mani nik dut, mhm. igual matxismo hori ez da sortzelien matxiste delako, sino que nahi dugu izlatu eh, Japoniako eh, elizartia, no? Bordeño ikuste dut sortzaile ba. erratute daula, ze zu baso zene eh, marrazki batzuk eitzen eh, dute en principio txikiseri eta ja. nik uste dut txikizek ez dira konturatuko claro. eh, ja. horre, no, kritika horretaz Eba, claro. da eh, ba, jarrera matxista batzuk eh, bai. erakusten umiari No, baina, es que bai. precisamente creo, hori uste dut problema bat dauela. Uste dut zintxan, ni sospetxitzen dut, ez dauela zuzen dute umien txan. Baina, klar, gure mende baldien, claro. pase da, hau gente, produktore bat, eh, erosin dugu zintxan eta esan dugu, ah, umien txan da, base, marazki bizun guan da, hmm. oso kutri, no? Eta, bueno, ba, jarriko gu, eh, da, ba, adibidez, eh, da hori programa, dau kanal bat umien txat, zan da, eh, Telecincoren umientzako... Klan. Klan, bueno, loko zer, klanen jarriko gu, no? Edo ETV irun. Claro, base, umietxa da. Ba, nik ez dut uste umietxa dala. Igual peliz bai dizi umietxa, base, claro, ikusi zuten, sortxerik ikusi zuten, ostia, umie guztitzen jaki, eh? orduen peliz egin dizi apurbet infantiagoak. Hmm. Baina, hmm. niko zer izie, komo tal, nik uste dut, badeko la fondo, badeko fondoa, ez da... <laughs> Ba, nah, simple. Zuri jatzu paseu, <laughs> gabaz, los son ikusten egon, eta mak esatie, eh? Hori honetan orduetan botaten badabe, seguro ez da laumientzako. Bai, <laughs> nire bai. En cambio, ikusten bazu goizien, bai. Eh, eh, ez dakiz zer serie eh, alerta kobra edo dako ah, hori bai, hori eh, bai bai goizina bai hori eh. ni ama barik amumak amumak hmm. en plan hau hemen bauen hortako da bai claro eso eh? bo iru rombo de cosa no, mm, este pa hmm. hombre los Simpson bai gosto no batzu subir bai eh. Simpson eh. bai badeko zuren kritikak Bai, bai, bai. Bai, Adeko momentu fuerte gaibes, eh, bueno, os spoiler bada, ba, watching su hori Frank Grimes en kapitola. Nordafa, claro. Eh? Bangabiz, bakar ega tal baten agertzen da personaje bat da, emperado, bueno, junitzen da hori zentralera lanien. Atal baten. Atal baten, bakar izun orde. Enbidi zen... Serena Zen? Serena tala. Los Simpson? Los Simpson, vale. El enemigo de Homer. Eh, Dola zentralera eta enbidi ze dekotxo Homerari eta ah, nintxe ah, bai. humileu. Eta eskenien, bai. zora hati ditzen da eta suizidetzen da. Bai, bai, Eta nik hori guztu oso kapitulo iluine, eh, otxungoa da, base, hilitzen da eta inorztxo sola, como que pasa nahi. Ayer, eta da, como, hostia, hori, nik uste padre familia juten dizen plan transgresor, maia, nik uste kapituloetan Los Simpson, lortu zutela igual, nik uste lo, padre familia, lo lortuko olako <laughs> momentu turbio bat, eh, hmm. txia. Eh. Ja, que padre familia azkenean kapitulo honetan zoz ikusten, eh, zaiatzen dira como kritiketan, da hola, yeah. eh, la familia americana, orduen ja, lo bez venir, o yes, yes. orduen no e, ikustu zu gezau e, batxistiek edo holan, eta nik uste asko bueno, edo kritike horren besteko adekola edo gezau. Bai. Ja, ez que plan hori David Lynch, como que como que de repente eh, da un normal eta de repente pah, so ser agertzen da so ser turbisoa digamos bueno esa turbisoa por bueno, eh, más o menos bai va dado oso chiste dice la no te echen da, da la mala leche de abuela, ¿no? Por ejemplo, que, eh, atal baten, eh, magi dau, eh, o sea, bueno, da idazten berizena, ¿no? Está, hmm. magi, eta repente esaten jo, jome, eh, hartu etxen dut trapo bat esaten jo, magi, no zuzies la pared? Eta nik uste hori badeko la esan nahi, bat. Dala esate moduen como que gizartie umeiei... Oblique txintxie, ba, medio mediokreak edo zozer. Bueno, bai. igual, Mai. emeste dien un poco el tema, baina... Bai. Digo, badeko... Maturro, apurre txuga, txikitzen esango batzien ez marrasteko, bazken duro, kimo, ba, zinzo. Eso es. Bai. Bueno, eta animetara, goaz, bai, bai, unai. Alka. Bai, unai. Bai, bueno, hori be bai... Hori eh, be bai zintxaren kasu gertatzen da, digo, alda... Bai, alda sartu hor, bai. Bai, bai, bai. Bai, Doraemonen kasu, bai adibidez dauen eh, personaje neska bakarra zizuka, eta beti dau bera lige gure edo claro. e, eh, apuntiek goztu gure zelako, edo... Ja. Edo dutxetan dauelako, eta nobita dauelako betxuten. Eh. Ja, claro, bai. Amon egin invento bat, e, eh, nobit, e, zizukari ikusteko, bi usi. Ja, bai. hor, horre argumento barine defendiute zu, nahi? Eh, bueno eh, eh, horretan eh? igualez. a ver, por ejemplo, beste, zintzaren adibide jarriko dut. A ver, esaten da be azten diz jolazten, e, eh, bai, bueno, ez dakit dauz, e, ikastolan eta azten diz jolazten aita ametan, no? Bai. Eta repente, azten diz, eh, rol bat hartzen, baina rol hori da familia disfunzional bat. Bai. Eta kasko, en plan, what? Eta nik hor dagoela kritikie, como que en plan, apurtu txendeo hori estereotipoa, no? Pentseko, yeah, bueno, jarriko dabe familia zorion batez. Ez, ez, ez. Umiek ikusten dabe, holan ikusten dabe gizartie, como... Bai, horra arra zego zego. Eta atxungo. Alanda bai. zintzan, e, igual gure denbora atan ez, baina oin jartzen dut zazpi urte dikora. Bai, oin bai. Ah, Ose, hmm. hori... Ez, eh, lehen bai, pintzen bene, zazpi urte dikora. Bai. Ha, bai. Ah, bai. Osa, que gure dut esan, eh, zazpi urte dikora, eh, suposatzen da, Ume batek ez dozela imiteko zintzanek etzen duzen gauzak, edo... Hmm. Claro. Edo ulertuko deuela marraskizik dela, eta ez deuela hori bardinen bier, edo... Bai. Zagir, mm. Bueno, eta eh, lehen komente guztu zer baina eh, gure gendunen berba eh, zensuri buruz, adibidez, zela nertzen bai. Eh, animiek eh, japonetik ona eta zena aldatzen dien. Bai, entrevistaren batek, eh, entrevistaren batek, bai batek, batek esaten dugu zensurak eta hausela. Hmm. Ondik, eh, usta, itekoten adibidirik eh, aterrezena ikusteko da sanjina. Sanjik japonen damen, zigarra fumeten dut amerikan txupatxuz bateko. <laughs> jentiri ezin zitetako fumetan edo ikusteko jentik txarra dala fumetie. Nolako zensurak ba batez be olako gustatzen da, hor, odolime bai, zta, hmm, batez bai. agertzen da. Dastakit, nik gustote eh, batzutan nola nitxe madan, zukitzi odola da, da ama bi urteko pertsonatek ez aguantan, ba mala urte dugu, oza, jentiri guztuen bakon, publiko konkretu batera antzeko nik ez dut uste gauza hori zensuribiko esanik. Bueno, behar negozio zabe sartzen da. Azkenik, Hano, zuke ja. Eh, gure basu umieri bebai saldu eta ez zaten batzu ez. Hau ezin zu saldu, zego dola da. Ba, kentzen dut eta aldo saldu. Orduen, e, eh, igual nagusi bateke eh, hori... Eh, karo, baina nagusi... Baina nagusi zeri jakendu itxetxasu. Orduen, umien txako eitxe mazun nolan, igual nagusi zeri Orduen, horre euren joku, euren joku entzartu diko. Zan, eurek jakimiko bien zer gure dauen e, umientzako saldu da umegizago kikusti hori, edo dekozen eh, nagusizek basekitz ikusten edo iztie. Zo horra eurek ikusbiko da, ba, nire ustez niri zemat da reala hobeto, adibidez eseneka oso, edo atake los titanes, oso reala da, odola agertzen da, lehenengo kapituloetik azitxe. Ja, bai, lehenengo portido. O sea, lehenengo kapituloan gainera ya ez da odola bakarrik agertzen, eh, en plan, erenen amari pasetan jakona... Bastante hori, fuerti da. Ez esan esan meses, ez que nahi dut ikusi. Bai, ez, ez, ez. Hori lehenengo kapituloan, bai, bai. eh, lehenengo kapituloan ez da spoiler. Ez. Joda, gero agarretzen die... Gauzeko zuze, y este kosetan egon biarro dola edo olako gauza, gauza fuerti izendeko edo... Que ba. Afektetako zuri... Ja. Ez, bai, bada ausen, zeuse gaitxi dauz da... No, bai. holan, holan guasun nizilatu, Azkenin pelikula baten... Eriotz bat dolan izelatzen badan... Zuz izango txasugu, ez, kendu hori ez, ba, berak direktorako langu dauen izlatu, bau langu dugu izlatu. Da eskenin, geizenak manga, manga itzena, dabe, oza, kreadorok geizena manga itzena, anime beste kompainio batek eraten dugu, ezta? Bai. Da eskenien mangan holan agertzen animen ez tego aldatu, hori nire iritsi da. Oin, geiz hau saldua, saldu da, jente geiz hau ikusti, ba, bueno, bea, azkenien, e... Eh, hmm. Nire ustez garrazik Ba, ba, bai. Bai. Eta eh... mangatan hori pasatzen da, zuriena. Nik eh, dakiten mangatan odola gertzen da. Ni manga asko ez da ba, ba, bai, mangatan, tan eh, manga ez da asko zuretan. E, eta pasetan, pasetan da bai, e, ba, mangatik animera zentzure bitzen dela. Ez bakarrik e, pas, ba, pasetan da japonetik estatu batuetara edo, edo nora baizik. Eta bai, japonen bertan be bai, adibidez e, fairy tailen, eh ba, dekote manga apurtzu bet, eta ba horre ba estena batzutan agertzen da odola, baina gero animien ez dau. zen liburuen da Fairy Tail? Fairy Tail da e, ba, magoan e, gremio baten e, inguruen. Eta da apurbet, bueno, apurbet, da oso One Piece. Ah, bai. Eh. <laughs> bueno, azkenean One Piece da, probate, de danak saiatuko dena imitetan, no? Tipo, bai. gure lortu objetibo bai. bat, e, eh, oza, sea, igual bakoitzak hartzen dugu eh, bat magoa, guzti eh, pirata, danak bai. dabe, hmm. eh, ez dakit, estruktura bat errepikatzen dana asko. Bai, bai estruktura, ez dakit, bera ideia principala Dragon Ball da, ez da? Bai. Danan ideia principala, gero bai. bakoitzak garatuko dugu historize eh, alde batetik edo ez da, tetibaya. Zinez, eh, ba, burrukan sonenan barruen eh, dragoi da geixen eh, inspiretan da bena. Bai, bate ematek esango du bariña o dobla bat eta este gure. Bai, esango de, esango de bat emate. Bani bai usto da ora bat, o sea, beste gune. Amen dau baten bat, ba, bai. Bai amen dau bai, baten bat. <laughs> Beste gune en fijen hori eh, One Piece, jarri tu itzena bela, en samuraisen siete samurais en estructura. herri bat, puti eta eta doaz eroiek eta zaren kontra borokatzen da. Eh? Ezin da zule puti eta esan. Uh. Ai, barka, bueno, ez da. Tramo bainagoz. Tramo bainagoz. Viajan el tiempo. Vale, eh, nik uste dut, Eh, One Piece, los siete samurais en estructura y da bela, en plan, dau herri bat, eta dauz gisto batzuk herri, herritaren kontra, eta doa zer horiek, eta borrokatu itxen... No, da... One Buf, ah, bueno, adibidez... no? Es que de re... depende de zelan hartzen, ba, es que Dragon Ball kendute Dragon Ball han bila doa zela denbora guztizien da eure txarra dato zela eure hmm. beste denetan Mm. Fairy Tailen be Holanda, estai nora doago espadas en torneo batera edo holan. Uh, eh, torneo bat, torneo bat badau, bai. bai, saga bat daue torneo ana. Bai, bestela... da, bai, dut zela eta eurek eh, bai irauzin da zela zara. Eske uste ustot estrukturi espan alde batera besterantz dela orden, estait. Mm. Bai, adibez One Piece en gero hai más. O sea, historia badau atzetik. Ya, ya, igual, es que, bueno, no sin volver igual, le tengo temporada, de, bueno, le tengo temporada, será Jutin zira, herri batera, segutu etxin zutela pertsona bat, bai. gurekin juten zan, eta herri e, dago geizto bat. Bai, da ira hasi bai. Ba, ba, hori aziri da, bai, ez daik. Bai. Gero aurra igual gehiz agusteko jatxun, zeit, ikusi mazun, edo, ikusten mazun. Guak ikusi, eh, amaitxun amen, eh, hori izan zan hori geiztoa, eh, kokodrilo. Bai, kokodrilo. Hor arte, bai. Hmm. bai, ikusi amen. Esto zuhuzi la ordena, bai. Pues es igual, es un 212º capítulo y son da Nioko beste beku si la ordena vez. Oninjo, oninjo está el du la ordena vez. Incluso la ordena la ordena. igual el único 10 a vez. Pues, ahora digo Adiós, Heidi y Marco Moco Bai. Y heidi abre con eh, ume las ba, eh un batería y santaten. Esto ba Heidi. Oye, mierda, ah, no sé Jaide guztetxia zen. Ba, jaide beren, beren gauza dekoz, ondo hau. Bai. Eta, ez dekoz, eta negon bier e, eh, e, katu bat e, eh, invento gaztripan. Ez. E, eh, Gosa, guapo, ez dekoz, claro. histori normal bada. Claro. Bai. Ez da bolan ni fantasia, fikzion, hmm. oza, gauza rural bat da. Nahi. Bai. Eta oso ondo da, eta super, etzin dauen super opresiua da, eta ni, ni asko guztetan. Bai. Bai ah, Marco be bai, Marco sa. Ni sotxere berdin da, está. Nik balon dio kosio, mm. Marco. Ni len txikitan ikusten nuen. Bai, gogorra san. Ah. Super gogorra san. Eske hori da, iretzat, trafetie ume bat, eh, ba, tonto izen, ba, izeti, izen barik. Karo. Por ejemplo, asketan betzen dugu, ba, oin igual eh, gostelen ikusten marraski marrazki bizi da seguida esaten bueno, hau ez da niretzako. Eta no, batek ez dut, baina nago ez da nire ikusten claro. dugu, eta egual guztitzeako. Bai, bai. Eta egual ez pasan izen gorregatxik, nago batek ez pan marko. Hmm. Zer, esango, hau rollo, da, ikusten dugu entreten dut edo marrez izan daitz eta ikusi egu histori bat oso edo heldue, eta horrek mm. edukazio oso ma dala. Bai. Eta horrek kristone meritzu ekie, giblikoa, eh, eta kajatak, eta honetan. Bai. du programa giblirik buruz. Bai, bai. bai. Bai. bai. Bai, esan egon, bai. Denitxera egon. Eh. Gudu behin beste bat. Bueno, bai, bai. da Marko justo adibide, ni guztu ez adibide hona die. Zan zuen ari buruz, ez da bier eh, poder bat ez, eh, ez diretie ez zer, jentirak hartzeko. Osa, Marko da Heidik altxue erakutsi realidade bat, bai. Ba, bai, oso... Osa, eh. bai, eta, adibide hona izin da. Osa, nahiko helduentzako dira uste. Bai, igual Heidik itxeo Marko izau. Bai. Hombre, da, bai. egibe, e, eh, zelan hausen eh, anetzien, eta zelan e, dekon zan die neko horretetzen. Bai. Arroten meier, no? Eh, baina, alanda <laughs> be, nik uste bat Marko gizu, o sea, askoz be melankolikoa, bat, da. Marko psikologikamente beha eztikin goda da, oso gogorra da. O sea, guatzen dut, e, ikusina benien txekitetetan, pentsetan ame libingo zala, azkiren goda taletan. Ama. Ese, Marco, como en plan, ah. Ba, no, no, no, ba, conseguir, no sé qué, hola, Ba, manik, ba, ba, bai pentsetan eban, azkeneko ataletara eltzen bai pentsetan eban amailko. Zara. Bai, nik, hori pentsetan bai. bai. amailko dala eltzen bai. danerako, ze beti dau gaixorik. Ja. Tia, beste izer deko, izer. Eta oin kometeguna narire, ez tozu usten eh, marazki dienien eh, onartzen guzela gozo batzuk eh, pertsonatan esken duzenak onartuko. Bai. ez dragoi bolan pelikula bat izan pertsonagaz. Bai. Mm. mm. Desastre bat, no? Ba, bai, ez da neuki exitoa handirik. Hombre, bai, Hor, bai. Hortan bai, bai pasesan, eh, ba, Dragon Ball hartu bela eta ba, ba pase bela, pase ben lekutik. Plan. <laughs> bai, bai, alanda, Oke, hartu un Dragon Ball eta literalmente pase un... Igual bai, igual bai. Niretzat segitzen du esaztu da, Bai. Igual bai, bai. Izen ba. alda. Hor, azkenen, nik zaitzen zein influentzio zer egongo adibidez, ba, komiki amerikarrak, monek, eh, Thor, Spiderman, horrek, pelikulak itzen die, da pelikula di bolas, como te aquí, da gente que zango, ya, vaya, singo zuen eh, Goku benetako pertsonetan. O sea, nik ikusi Electro, mm. hori oso kurreta mitiko, el poder de Electro, Spidermanekoa. Da ikusi kokodrilo bat bebai, oso ondo inge, da, da, alda. O sea, alda en celula bat, alda en pertsona bat egaz, da zetan egon bir demora usitzen egaz, o sea, alda Ondo, yeah, bai. da horreri boli ya komoten Ta publikoaren jokin gara azpiar manen pelikula batek eh, pertsonakaz edo, edo marrazkizetan egin egon goa zan. Ez. Nik uste ez ez. Ez en kantidad, eh? en tipo de publiko edo edadien adibidez. Bo, Spiderman guzti dako nari ikusko ban. Pelikula bardine, eh? Bai, bai, Spiderman guzti dako nari ikusko ban. Oin, nik uste dut. Benetan esan da, nik uste marraskizek marrazkizek ikusen guazan, marrazkizek ikusik eran, hor aurre iritsi zen jausko ginela da ume gehiago joango zila ikusten. Claro. Bai, bai nire bai, iritsi zen. Gurasoak be umiek eruten da beste pelikula batzutara, bai, bai. dielako. Bai. Pelikula batzuk marraski zenak ezin da berak ikusi umiek. Asko ganera. Bai. Adibidez, eh, guatxe, bueno, nintxen egon ni, baina eh, atara zuten nien South Park, mas grande Park. I, mas jarta, que nunca balako, sozertu txantituela. Bai. Eh, umiek jute zen zinera, eta... Aitz, eh, gurasoak flipintxu zuten sobre todo, baki zure hori zera hori mitikoa, dizenien zinera, hori zu parkeko protagonistiek eta... South Park beha dibide honbat da bai. zelan dibuja dibujoak ez dien txako. Eso es. Hmm. Bai. Horre... Eh, Ezken nine... Eh, Fua. Zait. Da beste tema bada, eh, adibidez, zelan eh, japonetik eiakusen deltzen pelikulak eh, animiek zen moduen. Ni zehatzi da hurrek diela ko anime manejetan dagoena, edo... Anime, zelan eh, hori? Eh, eh, su pelikula japonesu bat, igual estos jentas koko estu ikusi, bat des, pertsona na, edo pelikula normal bat. Ez pasana, ikusak, kurosa guan fana, edo... edo lako zini edo fana. Mm. Danok ikusi gu Dragon Ball, dora mopioa bai. daki gu japoneri buruz. Ya, mm. gero kuriosa ez dugula ikusi kasi pelikularik. Ez dina barrazkizena. Nik eh, oso atxamarro, oso eskubatea eskonteko nahi zen ikusiti zen pelikulak eh, japonesanak. Oso espadane hau zelan ditzen da Jet edo jakitxanena japonesak. Horrek espadien, pff, nik igual enetxun izango ikusiteni bat bez. Oso, amendeko zua dibide klaru bat, ikus duena animiek eta alizen duenak ikusi pelikulak eh, ma, marrazki bizi duenak eh, japonetik etorritxo, baina pertsonenak adibidez, mhm. ah. nina adibide bat. Ba, uste dute eh, dela ba, bat ba, umetatik heltzen jakune ikusten dagule. Orduen, ba, ba amene eh, Euskadin, ba, umetatik e, ba, ikusten guz, ba, amene indako gauzak, eta gero, ba, ba iguale Doraemon eta, eta zintzan, igual ikusi bier bierko espagendun be. Hombre, ba, ba, ba, ba, bueno, gorja bai, esan da bena, eta aparte, zuk esan duzu moduan, gentie, prez, da guzti gauza raroak marazki zen bidez, baina ez irudi realdearen bidez. Eta claro, ikusten ba adibidez, ba, kostumbra garo bat, marazki bizitun baten, ba, bueno, jende que esaten den, bueno, marazki bizitun da diz, eta marazki hmm. ez dabe, ez, ez dabe mundu errealeko logiki ez da. Baina, yeah. ikusten ba, dabe frika bat edo gozarra bat, e, ba, <laughs> iru irrealdeko peli baten esango dabe, ba, esto es una fricada, es una mierda, no sé qué. Eta nik uste hori dala, ba, zeumiek ez dekielako de, eh, inoako aurre iritsirik. Eta prez dauz ikusteko edo zen gauza. Eta, claro gizartie, ba, umi esaten ikusteko mask bizuntunek euren txako dizelako ez da. Mhm. Eta nik uste dut horrega itxik, ba, e, eh, produktore asko animatu indiz, e, luten mende baldera, ba, malaski japoniarra. Eta ez, ba, peri, arruntak, digamos. Bueno, oñe salseo a probate. Eh. Salseo. Salseo, salseo. <laughs> Venga, va, Eder, se nada anime honena? Buf, ni etzako Es que anime honena esatie... tie gachada. Ni ka dibes ni baki su cariño especial de coche la One Piece. One Piece Lucida, ver en historias de co. Me el único ba, esto o sea, me gusta depende ese momento tan arrapetas un series y eh. Hor, Alzula, zanik adibidez, esenekako bigarren temporada ikusi nahi nien, etxago esenekako bigarren temporada oso nahi zen zan. Ba, nahi ikusi nahi nien Death Note bebai, ba, azkenin, esen duen beste zer, igual Death Note eri buruz, soin, One Piece, ba, noa ikusten, eh, bizina zen denbora guztize, eh, eta <laughs> One Piece, ba, zate txuto enbera ikuste dut, oza, azkenin horreriko txaten kariño espeziala, da zate dozu, uf, eske One Piece. Ba, eske eskenin Dragon Ball beti ikusi hauenak esango txu Dragon Ball. Orden, animerik onen ani Nik uste dut, momentuen arabera doala. Eh? Ezin dira kompare anime bat hogei kapitulokoa, edo, edo sortzireun edo, eske, eh, animeko bat eh, One Piece modu. Eh? Karo, ezken One Pieceko kapitulo bako itxak, azkenin ah, igual, ezke, eh, kapitulo baten igual ez da serpazten da, gero urrengoan zeu serpazten da, da urrengoan zeu serpazten da, gero ja el eltsa momentu, pum, pum, pum, pum, da hor momenten ez adezu, buah, hazi binaz ikusten amatxete. Naira beste atxuk esen eka muduen, kontetatxuenak, eh, amabi kapituluetan, histori bat denbora guzti planor bai, amatxete, bai, deudote, muden, deudote, muden, azte zara ikusten e, eh, aziran akira ele, bat ez be, nik eixen guztiaten aiz esan kira ele diela, maso menos, bi protagonistak, como dice bai. iragula, horrez de kira, horrez de ele, bai. hori momentu da, en plan, arrapeko txostotxo, arrapeko eskibeko, txostotxo eskibeko da hor momentu en zauzen plan, oso politxe da. Ba, hori, eun kapituloetara paseko asan, ba, igual esan eukiko Ja, da, emozioa, ba. Bueno, gainera, galdu ban emozinoa... Eh... Spoiler. bueno, galdu ban emozinoa. Eh, hogeta kapituloetan bakarrik. Bai, eh? Bai. Da, ikustezu hori, den naut, hogeta kapitulo gaz, alko zela izen, igual, borobilduko bindana, nire ikustezu One Piece. Deko bai. zela sortxun da berreta mar, Eta ondino ino boro biltzen da bizena gauzia. Eta dozo zorrega segitzi egaz One Piece eh, ataten gero eta behiz, da, eta ez da zuk ustena maieri ekasi, no? Osa, ez da kigu esan maitzuko dan. Bo, nahi beste unen ezaztien... Spoilers. Oda, euneko laro gira eldu dala. Oso esan da belaia euneko laro gira dagoela. Claro, orde enzema kapitulo biko, es milleta berre. Igual millera elduko da, mille, mille eun. Claro. Mm. Hor, da sortxion da bertamardoa. Nori izan batzazun One Piece ikusten azteko. Bo, azte mazain ikusten, eske danak, azkenin tita baten ikustezu, oza, moten dut da bertamar dela, baina tita baten ikusten da, ze azte zara ikusten, azte zara ikusten, azte zara ikusten, da ze txot jende ikusten dagoena hile baten, ze txot, oza, bai, ikusi da baina, azta mangi irakur hile bete baten, oza, ikusi dana, ezin izen aguante, amangi irakurri. Wow. Da, da, azte hit da, nitxago ba, azte hit nitxago oso espeziala One Piece. Baina... Estasun, eh, como eh, Bai, asko. Adibidez, eh, bai, mito japonesetan. egit, adibidez, hartzen man, ez, ez mito japonesetan, sino kulturia generalean, adibidez, dau bat, eh, vamos a decir, personaje bat, ez totena esango, aspektadora itxiko txabadin, beten, Hitler san, beren bigoti gaz eta beren jarraitzaiekaz. Eko jercito bastante handi bat da hori hartzen. Gero hau beste bat, kapitan bat, barba negra, hori benetan existiu usan kapitain bat da, da holan, gero dauz bastait, dau beste bat, eh, dres rosa, da beste saga bat, da España da, zesan oztuz ez da la España. Bai. Da holan, bueno, dauz... Ni hor garatu nintzen egiz zesan, así. Bai. Ai, onde... <laughs> Nazkenin die leku batzuk da zuenak, beste batzuk ez tekizentzunik, beha beste batzuk, osea, alzu relazione tranquilamente horregaz. En el, beste bat dau State, el Gini, el Janegaz, be, relazionetan da gauze bat, gero dau Jonko, da bakoitzak kolore badeko da hor, da Japonen horre kolore bakoitzak beren, beren zentsu edekie. Baina, da, kulturasko deki hor, hor zentsu edekie. Bai, da, azkenin, zuk ikustezu bat, no seke, ba, gero, saiatzen mazaren sartzen barrura, edo saiatzen mazaren ulertzen, benetan barruen, zer, zer aldan egon edo hori, nik ustete alzula, alzula geza ulertu da geza disfrute. Entzun derekot, eh, importantzia eskomo detzela, zeo dol tipo de kosun. Eta horren arabera aldabe jakin, eh, bueno, dakizu horrek eh, movida de esku altzu ira, irakurri, bai. goza, bai, odola. Mm. Mm. Eta segun zeo dol tipo de kosun, ba, ez da zer. Hori nik ez dut entzun. Ah. Hori pasetan da kurositzu jene eh, mangan gitzien, eh? sozea animen ez dut uste onino agartu da nik, ez dut ikusten eh, kurositzu jene animia. Eh, baina bueno, eh, mangan pasetan da eh ba eh ba era Victoria noan eh oniño odole transfusioa ez eso se eh ondo garatute eh baina baina bai badauela e, adibino bat eta irakurtzen zule eskue e, eta esaten zu e, ba, e, zuri babesten zaitzu Sirius e, izarrak eta uste dute e, hori dela e, donant universal, ez dute ez dakitzen ah. e, baina bueno e, gero, gero ikusten da hori odol tipua gaz erlazin dauela eta dana e, hor garetuna segitzen zan, ose, ez dute ez ote irakurri hortik aurrerako mangarik, baina bueno. Horka zure anime guztoko na, edo onena. Eh, Igual ez da barriña Steinsgate da. Steins Gate. Eh, ba, Steins Gate asieran, asieran ea purbete pesau eda, purbete ba, expliketan zuz konzeptuak, expliketan zuz eh, personajiek eta dana... eh, deko karga karga friki asko, osea que bai eh, bai gomendatuko neban eh, ba, anime anime gaisa ikustie eh, gustie Steins Gate sasi baino arin hau. Yeah. baina bai, gero gero da ba oso na, asko asko gustatzen jate protagonistie eh gustatzen jate ba, tematik tematikie dekona ba denboran denborako viajiena Konta porra, eh, eskenik ez tegatik guzitxak ez. Ba, ba da... Eh, a ber, da zientifiko ba, soro bat, bueno, edo berak eitzen deu, como que la zientifiko soro bat, eta ba, deko makina bat, eh, ba, berak egin bana sin plan, eh, telefono bat, mikrondas bat, eta jazta makina batekot. <laughs> eta... Eta, ba, e, ba, e, lehenengo kapitulan ikusten dugu, ba, non horre hileitzen dela, e, bidaltzen dugu e, mensaje bat e, telefono zera, eta, eta, ba, konturetuten dire, mensaje hori e, iraganera bidali dala eta ibite guen dela e, pertsona hori hiltzie. Hmm. Eta, ba, hortik aurrera, ba, hortik aurrera... Bai. E, Horre asko azten dabe. Bai. Osa, ando azten eh, da, Eh, bai. eh, eh. eh ba ez, eh, uste hogeta lau kapitulo dako zela, en plan median, hai animen median moduen. Eta, ba hori, ba, oso joko psikologiko fuerti dako, eta, eta, ba, ba bai, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, E, pelikulak ez duz, komentea, anime, pelikulak... super, eh, bai, gozu bat buruen? Nike eh, ke pelikul animiek sea, bai, bat be, zer inarri dut ez da. Zer ikusitezena bat zintxan, ba, Doraemon, lehena ipatu, zena One Piece, Dragon Ball... Pokemonenak. Pokemonenak, oso nadie, die, Digimonenako ba sona da, ni uste date. te. Bai, horrek. Ba, ni, dekote nahi momentu nesango, ez da, pelikula da, ez da, ni goa ukiko nan el viaje de Chihiro ikusteko berriro. Ori bai esta la aumenta. Bai, ni de cote. Ni que kusuna en chiquito tania cortenas, ni ia cojon itxistela. Ni ia cojon itxisten. Bai, por bai. gasu película. Ba, ba el viaje de Chihiro sangone ba, bai. <laughs> Eh, bai, bai, eh. <laughs> Ba, hori edo edo seguro ni que eh, Giblin beste bat. Eh, Atzo komentu zen duen la... Ez que ez da kite... Ez eh, da nedo ez, baina la tumba de las, la tumba de las luciernagas ez da superfuerti da... Por esto fantasia di, por Bapes, bapes. E, eh, baina, ba, bai, ba, osko, osko guztien edaten. O sea... E, Behin bakarrik ikusi dut, ez da berriro ikusiko bane ban, baina... Ja, nire bebarri bastean. Baina, bai, o sea... <laughs> Ba, baina ona da, o sea, gogorra. Gogorra baina ona. Unai. Serie bat eta pelikula. Ba, sí, sí, sí. Ki chico usted ustedes, baina es para que ni mi, baina generalien ez dute gustu, ba, gustu baina han sitati e saltistie. O sea, eh, ayer puse modo serie berri bat. Nedo es eh, eta gustu jo badot, ba nau, jo, buruen <laughs> eh, nau den ba hostia, cuando eh, viene el próximo capítulo, a ver, a ver, a ver. Eta, bueno, bueno, ni, ni, igual, ni, eh, seria anime guztukoen igual, dizingo zen. Bueno, guztukoena ez, maia bai, obiena, death, no, dizingo zen. Eta guztukoena, pues, no sé, igual, mitikoena, ez da One Piece edo Dragon Ball. Ah, ba, ya sé que no soy muy original. <laughs> eta, peldi aldeti, bueno, eh, den esan da bez, viaje chi, Maia bete ere gustuko dotez asko eh, Ghost in the Shell eta Akira. Que bueno, es naben ulertu, es, es naben ulertu un mierda bat, baina... Vale. Bai. Akira brutal dago, baina pelikuli egaz, ja. esto zulertu, no sabe? Eta ulertzen ezer, baina animazinoa eta atletik aldetik oso oso ona da. Eta... Bai. Akira ez izan, como punto de inflexión bat eh, Japonen eh, animazinoan. Hmm. Ordenadora sartzen bien bueno. Bai. Vale. lengo biarra sola, eta brutal. Claro. Es super guapo. Problemi da, es que historias ez da ulertzen, baina han abstractoa eh, mm, da, ze, importa, base, eh, disfrutetzen zu sentxasinoa, base, igual nik uste dut, pelizen eh, importantien ez da historizi, sino, e, sortzen da bezen sentxasinoa. Eta nik uste dut, mendebaldien mende baldien eh, ez dugula lortzen hori, base, ikusten zuz akira eta ogoz eta nola baiteko melankolize edo zozer e, eh, sortzen txu. Eta nik uste, ez dut ikusi mende badeko pelirik hori sentimendua sortzen da bena. Sola melankolize? Ba, ez dakit, ba, zelan ditzuko gara ben, beldur kosmikoa, hau da... Ba, bueno, nahi... Bai, eh, e, eh, ba, no, a ver, explikin got, explikin got. Peli mm. hauetan... No, bete expliketan baso. Peli hauetan... Esos adjetivos aquí no se han Gizarte moduan... No te vayas de las ramas. Gizarte, gizartie... Eh, zeus, eh, como te explico ikusten zu que eta ikusten zu unibertsua gu ez garela eser, como digamos. Adibidez, ikusten gu dauzela indar batzuk ezin dugula kontrolu edo ulertu. Eta sentimentu hori eh, ak akiran islatu itzen da. Adibidez, guk ez dugu ulertzen ulertzen pelize, que ez dabe ulertzen ezer, eta kristolako kaosa da dana ez Ja. Eta hori ez dut ikusi beste peli bat, batean, Hau da, dugarrendeko filosofoa, una ima No, filosofo, mea, ezin dote espliko hori, mea horrega itxik, justo horrega itxik justu da, entala oso so, peldi hona. Esto zuhur hartze zenan, pelikula ten argumentoa ezin es izen da ulertu, bai. eta vale. ikusko hazen berrogoi bideros, akina, segiduko zen ulertu, bari, se, se está expliketan. Eso es. Eh, yeah. Alanda be guztu izan atzu. Ma, bai, por ejemplo... Horia, de kon sarmi, eh, Eso es. Por ejemplo, 2001, de la mendebaldeko peliba, ba da oso abstractua. Baina, gutxi gora bera, baina, zu atera, konklusiño, claro. simple bat, baina, konklusiño bat, zu atera. Eh, es. 2001, an que su, sobre filosofía, igual, sobre Nietzsche, bai. ba, su película de Altza Baina, akira, akira, akira, ez bai, akira, akira, akira, akira, akira, akira, akira, akira, akira, akira, akira, akira, akira, akira, akira, akira, deus akira, akira, akira, mure akira, akira, Ez zain, bitomo, ez da izan, nana. Zazpi, zazpi uste, ez da izan. Ez eh? ah, eh, bai, bai, bai. Gure zen bakarrik bitomo. Bai. Eta alan dabe, eh, ez dutzo. Ja, bueno, alda esan dara obra maizta involuntario bat. Baina, bueno, ala ere... Ez ba- da eh? Bu bat izan, ez involuntario no zio. <laughs> bueno, más o menos. Eta, diruazko, ez Bai, bai. Bueno, es que adibidez hori, ez den, amaiako ez den, ikusi zuen pelize. Ez. Bai. Bueno, amaioko este ni zuk ikusten zu hori. Eta geldi zera, zaki... Bueno, ez dute zango zer, baina... Zini bakarri motorra ez dena gaitxik, ja... Ja. Nietzat, la hostia. Baina, azke pentseu, zuk ikusten zu, azken gure dizite pentsaten zu, hostia, unibertsua, nunun, olako sozer izistu din bida. Eta txu moten bilurre. Como que... Boa. Pentsego, ze, unibertsua eh, infinito bada, so, orako sozer egon bida, como eh, como te explico, Eh, um, bebai, eh, eh, zan eh, da, eh, la princesa mononokon, agertzen diz, eh, mononoke, mononoke, balka, <laughs> monstruo bitxisek eta hola, eta txupetxete zut, eta nik ez dut, enbende eh, baldien, eh, ez da, o, olako artistarik sortu etxen da bezala mundu eta kreaturaren arraroak. Da, kira niretzat nahiko, ez serioagoa, baina, ahi bez, gaztia drogeitzen die, eta hola, komo bideak, bai e, ko, komik izan irakurtzen basu, ez da, bai bada adolesten dintzako, ea, ostia. A ver, eh, emendik eh, aklarein nahi dut. Eh, igual moten dut, nana zela puto loko bat, baina, a ver. Gauzieda, <laughs> gauzieda, Ez que guztitzen jat hori akira, base dut ulertzen ezer, base. E, normali ikutotenen pele bat, bueno, moten txat buruari, eta, bueno, maso menos konkusio bat ere eh, eldu bitzen az, no? Baina akira, como que ez dakiz zer esan, eta horregaitzi, emoteste bilurre, eh? eta aldi berean fastine dut zizte. Zubik Eh, bai, osea, baten bakarrik, osea, ez dute asko gogoratzen, baina ikusitze ikusitze dekot. Eta zelan geratu zinean? Ba, bardin. Bai, <laughs> bai, bai. Nik horre, ez que, nik horre irakurinaren komik, ez, pelikuleaz, Gertz, <laughs> oza, como, edo nik ez dozeu zer ulertu, edo ez dozte gure izan esplikeu, edo, edo kagin dabe, ez que, nire pelikula japonaz, japonez askotan, e, eh, iruditzea de, dekila, eh, oso pelikula eh, oso bat eta oso ondo estruktur eta adibidez, e, la princesa mononoke, bai. da pelikula historia histori oso eh, komplejo egaz eta, bueno, ez komplejo bai, bai, oso landute dagoen historia bat bai. eta gero beti beti beti amaitzen da gigante bat e, mundu destrui duten. A ber, tío. O sea, ukizu zure eskuetan pelikuloi bat, eh, hori. Se va de su gigante bat e, eta hake ah, matar gigante, no, tío. Ba, <laughs> e, a, que se acabe antes la peli, pues. Adi ese eh, paprika. ni paprika hau te recomendé edo, Edo zatozikonen, edo zin pelikula. Hmm. Eh, bueno, Igual paprika bai bada fantasioso ba Perfect Blue izen da na bai izan. Bai. Eh, paprika da una munduen sartzen da hori. Bai. Bai. Tipo origen en estilo eh? no origen copia bada. Eta ni mm. gusta paprika ba orrea mm. zik eh, dekolako eh mundu batera sartzeko hori horren mobiak ba gustu da. Bea gero bai pelikula amaitzen da. Esan emo ba, gigante bat eta holakoak Bai. Eta, de hecho, zuzen esan eman, e, eh, ez palajan gizan da maitzu, eta da maitzu da. Joa, eh, Desastre. Eta gero, mm. zatozik de serie bat, la paranoia egin. Hmm. Eta, ah, hori asko guztiaren, da, serie moduen eh, hori hori rekomendako nahan. Oine, ez dut asko gogoratzen, baina da, como, pertsona bat edo lan, patinetan, eta como atormenteta dagoen jenteri bateo batea askotetxo, bai. eta horri esker hori pertsonie e, eh, eh, desatormente itzen dugu. Edo, lagundu itzen dugu jentie, bai. jentie pertsonie zet, bai, <laughs> zatozik konzu eh, ikusi zu, ez Bai, perfect, bulu ikusi txera. Eta, tipa fenomeno, ba, bueno, hile izan, bai. eta, bai. pena bat, zel, alko bazen, kriston pelikula, kenio, niñako. Bere peli bat ingo da bez, eta, bueno, bere kidoi, baten bidez peli bat ingo da eh, robot, robotei buruz edo zuzen. Baina, ja urti edo. Ah, bai, bai, eskio hor da proiektu como Aidian. Dirua ospea eta boterea, mundu honetan dena lortu zuen gizon batek, Gold Roger piraten erregeak. Hila aurretik esan zituen hitzek itxasuetara bultzatu zuten jendea. Nire altxorrak? Nahi izan ezkero hartitzak ezue. Bilatu! Guztiek munduan utzi baititut Bain eskamutilok, zergatik etzoazte marran diko ametsen bila? entzun arretaz, bidaia bikainaren garaian gaude. da, aventura, piraten aro berriak zazpitzasoetan zehar antxurraren bila. One Piece! Gol roger kapitainak, iraten erregeak, aspaldi ezkutatu zuen altxor bikaina. Luffy gaztea, eta bere laguna izen bila joango dira zazpitsasuetan zehar. Zoro gerrari hau sanjitipo dotorea, usop sudur luzea eta nami dira, bere la jala. Asi da aventura, biraten aro berria, zazpitsasuetan zehar, altxorraren mila Lupiren ametsa da Iraten errege izatea Zabaldu belak bida Zabalonetan, amets baten atzetik zabiltzate. Aurrean duzuen itxaso zabala zeharkatuz, biharko eguna duzu helburu gero talausoakoa. Aurkitu bidea, bete zuen ametsak, itxasontzi berean zoazte denok, eta askatasuna da zuen bandera. Itxasoan da gure ametsa, itxasoan da gure etorkizuna Bidaia luzea marra handira Aizea gara matza zebutzera Pirata talde pikaina Gara iezina gara Eta gure untzian Itxasoaren Azkenera inogon nik uste dut gorko helburu, eh, jalortu gula. Frikismoa gora ipatzi ez da. Ah, eta edarra kantetia. Oh! Eta kantetan, osea, intro bisek, atope. atope, <laughs> osea, <laughs> hasta bantzuetan, justeko hau. Emozionen. La noción del día. De garras dago. Bueno, da, <laughs> kabizamen de, de txulos, hmm. eta, eh, bueno, eh, egizte da, eh, gaur egun ez da la lengoles em, ba, frikize deitzen dienak edo edo tipo honetako ba, dibujoak eta ikusten jentie, gaur egun ez da huela lehen egotzen moduen elotxatute o eskutu mm. ez da? Tozu hmm. guzti? Bai. Mm. bai. Nik adibidez, eh, One Piece-eko kamizitiko da, ez tozte ardurea eta tie, so guatzen aldotetara jantzitze zango jenti friki, mea, ni ez tozte ardurea jendik, zer da, edo zer. Osa, nik uste baina horren laguntza handi bat, handi bat alda dela izen, ba, jente gero da gehizeuk ikustie, bai baina bai Big Bang serizie. Bai, Ez da egit iragula doze badan. Ba, Big Bang serizieke eh, erakusten dauzelan frikizek bai, naiz da horren frikizek izen interesanti dela, da zelan gauza txuloak itzen da bezala da, da azkenin frikizmataz aparte benetan pertsona importante bat dagoela azpizen, eta eta azte zula zetan eskute birra hori. Ez maz, zoara kusten mazun be, pertsona interesanti altzerela izen. Friki termina horatezoa, ba, zazkenene, bai. friki badan pertsona bat, fana gana batena, edo igual super super fana, zama mesene eh, aztero berrogei mila, ez da pertsona goten die. Eta bai. bufandak azdoaz, kamizetak azdoaz, bai. Claro, hori normalizeta dago. Igual, eh, horre bai friki atxe, eh. Zerizek guztie oinarte zago normalizeta dago, egin gero eta Eta sumrotzan egoti olako eventuak eta hori, hau ba, ditzen dugu normalizeta dago. Bai, benetan friki berbiak eh, asepsino asko deko, o sea, e, bat da, ba hori, e, zeu oso fana izetie, baina beste bat bada espezifikamente, ba, anime ikustie, bideojokoetara, oh. jolaztie, bai. hori, Ba, nik uste dut eh, postura purtsu bat dagoela <laughs> friki arti, bueno, friki eh, komunitate barruen. Eh, eh friki zelo atzatu ditu zirena, onda es, bine... Esa guztiago genti ez eta guau, boa, sumaz friki, no sekema, seba da friki zela. Esa guztiago genti ikusten da bera Star Wars, Dragon Ball eta lan, esaten deu, friki zela da la. Nik uste ez da friki zela da, Dragon Ball, Star Wars, diz, franquizia multimillenarioa, multimillenarioa, eta mi, mi, <laughs> eh, joder, un mila pertsona dauz eh, mundu sier ikusten zer digo. Hmm. friki... Eh, friki izeti bai, ikustie, ba... El, la ya marca peli alemana rak edo horako zezen, baina... Dragon bai, Ball? Baina, sus izuz, eh, konsejoan pertsona guztizen izenak eta sablien koloriak eta historizoak orduen jabazara porbe friki. Ba, nire lagunek ez. Ni lagune daki, dakizien orden Son Vegeta, Broly, eta no hizo sen Krilli le tengo biderres. Bueno, con así Rick Berbie huevo es como persona rara edo bai, en bai. Holland, está. Ordene badan eh, hor sentzuen de raro edo Holland, va ba una mm. que esa de una y ikusti egosa da, super yeah, bai. dana, bai. raro da. Ya. No vayas de friki, ¿no? Hmm. Eso es. Bai, bai, bai. Bueno, da poñe galdera galdera batzuk engo da concurso <laughs> bat. bueno, ¡Oh, saber y ganar! <laughs> ¡Qué tonto! saber y ganar. Un programa presentado por Jordi Hurtado. Ori falta su Su Jordi Hurtado va a Ves besti falta txu, Juanjo, sea, anda. Falta txu inmortalizen dien. Eh? Tope dut nagun bolak. Inmortalizen dien. Y de público, a Bienvenidos, señoras y señores, a un programa de saber y ganar que... publikoan bizareko guamen. Justatzen. Mileta bosten urte. Eh? <laughs> Super Saiyan bat izango da igual, eh? No envejece. No batxe kasiko gara. Buah. Tarda más en Unai, beka. Ba, ingo, kristo ridikuloa. Ez dugu ideal, ibez. Ba, ez dut ni idea. Eh... Por no decir ni pu... Idea. Lehen galde dira. Eh. A ver. Echo, ahí va la primera pregunta caliente. No arpeiko markia. Zeran, zeran, zeran? No getxetxo, arpeiko markia. Ai, ama, jodes, que badakit, eh... Ba, Jo, eski izena ez bai gogatzen dut atala, baina... Joder, ba... Itza, rebote gorka? Ba, nik hori bez, osea, Ez... Berak itxetxo bere burberi. Zer gaitzi? Ze, eh, demuestre gutxo zank seri valientia dala, da orduen, eba itxen beren, beren burue, men behien. Vale, punto de verdad. Txoko. Egon hasi esateko hori izan da bere... Sanks. Sanks. E, hori egon hasi esateko. Pecho, garra no egin jaz. <laughs> No, no, no, no. <laughs> La segunda pregunta. Perdiste autumille, tío. Por el programa lo que sea. <laughs> La audiencia. Ese es. A ver. Se abreko izena SNK-ko titan armatuek. Uf. Changli? Eh, spoilers, da hori, eh. Esto gogonatzen izena, badakit zindan baina ez dago gartzen izena. Baina, ba, ez zara jakingo honi irakuna bat ez daki. <laughs> Rainer. Rainer. <laughs> Eh, una de hoy es una Vale. Mi cosa no te sé.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 jakin No pilban eh. zelula. No que gohan. Joder, Gohan, eh? Gohan eta erdi goku. Bai, un gohan y... bai. Un, gohan, hori, gohan bat eta goku erdi. Hori, bai. Dragon Ball, que ya es indeuki spoilerik. Hombre, da ese tiempo Darth Vader, hori eh, Luke Skywalker en Aichel, ala. Dano <laughs> da kegu. Edo, zanada, da, esto sentido, ba... Ah, vale. Bai. Bruce Willis hilde hau, bai. Bruce Willis hilde dao? Se <laughs> super saiyan jamás buk? book? Uf, una bai. pregunta difícil. Se super saiyan jamás Eh... Gotrunks? Ahí. Baina, Super Saiyan edo Saiyan, en general. Ez ez, Super Saiyan. Az, eh, Gohan. Bai, horre Goku eta Vegeta, bai, jaren bat Baina, Fusion eta... Baina, Super Saiyan. Vegeta, jaren bat. Nok irban, nor irban, Freezerrek, Goku Super Saiyan bihurtzeko. Nik. Krillin. Sí. Es que no resengo. Es que no resengo. Es Es que no Es Ez bada zu... Ez, ez badak izun horri hiltzen dan dragoi bai. bolan, esan krilin. Krilin. De, bai, siempre aparaz. <laughs> Menos satan, da satan inoiz. Zeran deko izan abuin maskotiak? Kalu. Trompa. Jo, eh, na, guan bizena preguntezta zu, tia. Eh, Zeran da, iru, zoron, iru espatako teknikie. Eh, bai. Ai, ama. Ah, vale. Ego torriate. Besakez mm, Santoriu. Ai, Santoriu. Eta azkenekoa, norentzako, eh, eder. Bai, bueno. Hau ya, hau jugu eda plagio <laughs> Eta plagio de estimo. Zer ez dagoen je, esenikako muraie. Plagio bate ah. bai. Titan esen jeago. Txan, eder irabazle. Bai, baina ez dakizu. This is a DJ Underground exclusive. La justice la justice nique sa mère. Le dernier juge que j'ai vu avait plus de risque le dealer de ma. ze pelikusi zu ez, anime Eh, animen, animen inguruen edo dozein peli. Edo dozein. Bitxu, ba, azpaldizan justo ratxipi egulon jana ikusteko pelizek. Da ikusi guz Tom Rider... Ratxietan klan. Ratxietan klan. klan. Tom Rider, Ready Player One, ikusi gu, bai, ikusi gu... Es Machine. Es Machina, bai. Oh, Es Machina. Eta zelan Ready Player One? Ha, ah, nipi hau gustaten. Osa, bai da, bitxu justo... Ba, aldakonte bai friki modu, no? Azkenen mm. bideojuego bateri buruz da hor. Bideojuegoan zier... Eh, bideojuegoan zier eh, bebai ikusten dizelan personaje diferente hau zen. Eta horrek personaje asko esetxe mazu zen, nik ustote, eh, basarela aditu ez da. Azkenen... Bai, el... Eta bai agertzen diz animeko personajeak. Bai. Ah, bai, este es que bai. ikusina bentre lara akirako motorra gaten zara. Jo, mazin garzeta gertzen da. Bai. Bai. Tuk asko dekoz, eh... Mochila... Eta batzuk ikusten dira, bai. batzuk... Eh, Deathpool, el gigante de hierro. Nolakoak ikusten dira, ondo hau. Da ba, gero, pantai asko, oza, pantai bat dago adibidez, adventure jokueri buruz. Oza, mitiko, jokuen zier, haurek iru proba bete bida, bez, da, proba bat, da, videojuego bat buruz, adibidez, da, hori be, txula da, oza, nik e... Eh, Eus dut hemen danari guzteko ja txula ikustie. Ba, ikusten da ben, eh, estenie. Resplandor, resplandorre bai sartzen da, bera, pelikula baten sartzen da bai, spoiler. Spoiler izan da bai. Ja, oso ondo hau pelikulia Ba, paprika ikusi dute orain gitxi. Ba, bueno, ya estan eh, ese que sandabel eh, paprika ni buruz dana, ba. ba bai, bai. Eh, ba, ba bueno, ba Ba, ba hori, apurbete randomiz edala. Eta... Ba, bueno ezagutze zuz eh, esatozik honen beste pelikulak edo lan. Mm, ez. <laughs> Ba, ikusteko adilea, eh? Hmm. Zan ditzen zan, atxo, ba. komentezen duen pelikulie oso politxeala? Eh... Hanke mm. pertsona zaldatzen dila muti neskiala. Ah, bai, bai, ah, bai, bai, bai, bai, ah, bai. Eh, Kimi no naua. Edo... Your name. Your name. Ah. Bai. Hori, e, bai, osi, oso, oso politxe da hori, e, da, ba, ba, maitasunezko historia bat, baina ez da, en plan, e, supertipikoa, da, ba, mutil bat eta neska bat, ba, e, ba, euren e, aldatu eitzen direla, en plan, e, bat abestien agaitzik, ez en plan, e, la pubertan ina de eso. e, bueno, E... Ba hori, eh, aldatu ditzen direla e, gorputzek euren artien, eta bat abestin bizitzak eazten dire bizitzen, eta ba ba, e, hortik sortzen da metasun eta dana. Eta da, ba, oso politxe, estetiko kibe bai, ba, oso politxe da, dekose, ba, estenak ba, benetako japoneko lekuetan oinarritute eta hori. Eta e, eh, kontestu pasiatzun eh, zinen gure izen dula ikusi. Bai, bai, zinen ikusi gure izen eban, baina, baina, eh, ez, osea, <laughs> e, ikusi eban behin pasetan kartel bat e, egon zala e, kimino Zubiarten. bai, zubiarten, e, ikusi, ikusi eban, esan eban, ba, etorriko nahi ikusten, betxuko dote hobeto nozan eta dana, eta eta horrengoan eh, joan nintzen nien esan egon. Nik sorti mm, yeah. e, eh, donostiko zinemaldi zen, jakin barik ze pelikula zen, ez genu jakin barazkizena zen nik bez, eta tokeiakun pelikula hori guztien jutia, eta joe, fite, mm. lehenko filan egon ginez, zuzen da eman, eta kristal yeah. ez Ba, ba sorti eukizendun benetan. Bai, urten dano flipeta. Eta gero hortik eurra leku pi baten entzuot e, eh, Azpaldien dan pelikularik honetarikoa ba, Japonen e, eh, usto del viaje txifirotik e, eh, gizen rekaudeoen pelikulean Ma, bai, ikus biko da Brutal, oi, oi, oi, Bueno, Aspaldi... uh, edo tiko se peli askorik ez da azpaldi izan Baina, bueno, igual komendeko tuko nabe ba, Familia guzti zentxako peli bat, eh, Koko Koko zizue? Mm. Bai Bueno, ba, ba, suik guzti, ba, ni komendatu izan dut no? que bueno, ez da Pixarren peli hobiena, bai, bai, ez eh, da azkenengo borada ninda bezen lan interesantiena eh, Inside Out eh, ekin batera hmm. Eta gero, bebai, komendatuko oh. beste peli bat ez da familia guztizaren txat, bai, bai, da la peli interesante bat Ez ona izatea gaiti, bueno, ba da ona, nahiko ona da, ez da, baina, bai, uste da oso interesantie gaur egun holako peli gutxi egiten dizelako, ba, presupuesto handi segaz. Eh, da, ondala bostu urteko peli bada, ninfomaniak. Ninfomaniak. Ninfomaniak. Montrier. Ba, Montrier, bueno. Eh, Ezaten, Montrier oso pelea raro kitxin da bezala, eta ba, bada pelea raro bat. Baina nik uste bada, jentearen txat, ba, bai dala... Zara, mm, zara, zara, zara, ba... Tragabli, hau da. Zuko ikusten zu, eta nik uste ba... Publiko arruntaren txako badala peli bat. Ez da, zu, adibes, igual azirien zaz un poco, en plan, zer rollo dau, maia... Eh, Historize, ba, atrapaitin zu. Eta oso seksual estena esplikita dauz, ez da? Bai, ma, bai, ni, ni ustez, eh, peli honen eh, punturik interesantina da, da e, sexu buruzko tabu batzuk ikutzen da bezala. Mm -hmm. Eta gaur egu, eh, adibidez, e, irugeta margarren amarkadan, olako peli asko ditzen ziren, eta gaur egun ez ditzen, beste horregatxe komendatu ditzen da, baze, e, peli ikusterakoan ja zure buruen itzen zut debate internet batan. Da, ba, peli bat e, ikusteko jende, jendea egaz, base, gero alzuein berba, <laughs> ba, horre buruz. Ez da peli bat ikusten zula eta astu itzen zula, <laughs> ordu bat gero ez ez, hau zure buruen gelitzen da, demori, demorazko. Bueno, nik eh, ikusi hot, mm. ez da rekomendetako, ah. justo, oh. Pero bueno, ikusi happy end, eh, happy eta da janekien azkenengo pelikulia. Mm. E, a, nik eh, ez dute eh, apenas ikusi, fani gain sustu batari ikusi dutela, eta fani espioa guztiaten, da, klaro, unaz japien dikusten, eta edo du ez ez. gure deu provokatiba izen, eta ez da, niretzat, gure deu e, umore baltzara eta ez teko horrazirik, niretzat, e, gure deu egin ba, eh, refusiatu diguz, eta ez du betzen berbarik, edo, edo esteko yeah. kontenido Eta gure den berba eh, buruz, eutanasia buruz, eta ez du betzen berbarik, horretariko bat buruz. Eta zuaz horretar nahi, egize da, igual hori da la pelikunen elburu, eh? Ez eitzi berba eseri buruz, bai bada, muy de tema bat eh, trate edo lan, ez da? Oine? Bai. Beran pelikulatan. Eta igual, hau pelikulia da, beran... Mix bat. Bai, edo beran karri barra hitzeko modu bat. Bai, autoparodia bada. Ose, euterna zizien kontu egikutin, ba, bera horreko pelea izen amor. Eta claro. pelia hori... Hori de, gai eh, principal hori da, oso serio da. Eta justo hemen, ba, ikusten da katxondeo purbe, ez oso. Baina da katxondeo en plan barraitzeko da, en plan. Eh, eske que justo nikuz dut umore dala, umore os ainbaltza. Ez da bela moten grasi se, baina bai emoten txola eh, tono turbizo bat. Ikusten batza da dela oso azpitzik, gauna, tipo buñuelen pelikula. Eso es. Ez tozula, igual, en principio ez tozula reitzen, bai. baina igual nono kezaretzu, jode, baina, se está riendo de esto. Baina kezaretzu, hostia, que cabrón. Aunque buñuel asko sakresiboa hago basan. Buñuel, zaki, argi dau, buñuel plizen argi dau, eh, barra itzen da, huela, nor hori buruz, ez da, baina, happy end, geltzizan en plan, Ez ez ez ez diana bat. Ez ez. Baina, bai uste ez dela Happy End ez da gomendagarri ze, ba, lar e, autorreferentziala da. Hain jau guztu ikusi bizula e, eh, meke beste peli batzu, eta guztuko basu, ba, alzu ikusi Happy End. Ba, da... Ja, Haneken... Lar fanservice dago, no? Digamos, eta ikusti bai. moduen ez dakit... E, Ready Player One adibidez, ezagutu inbizuz referentzize, beste lak ez guzti, hain beste. Lege Igorban ikusteko da bai jester hori ikusi dizu. Nes, nik ez dut ikusi el resplandor. Buena, disfruteko zu, baina... Baina, plus bata, no? Plus bata. Plus bata, plus bata. Bai, bai ba- nik res... Ez da indispensable. Ah, bueno. Japienzen, bai. Bueno, indispensable baina... Ez que adibidez, eh, eh, dar, dau parte bat eh, entzun entzun dialogo bat egin zen, en plan, hostia, si hau, happy end, janekeren peli baten bigaren partida, eta <laughs> orain artez gara entero. Eta hori badeko efektu ba, bat, egiltzi zera en plan, ostia, baina hau, janeke, basek, super, da en plan, aurreko peli hori oso dramatiko izan da, eta repente, hau bigaren parte bat da, eta komikoa da, entre komillas. Hmm. Eta da en plan, ostia, janeke, bere, buruari buruz dau barra itxen, ba, ez dau bakarik eitzen peli komiko bat, dau, eitzen peli bat, suntxitxu itzen da bela bere aurreko lana zapustu itxen dago e, eh, bere horreko pelisek? bueno, oso... Eh, paranoia da. Oztu dut egin da bela pelize bere buruan txat, eta txende, bueno, guztitxe batxo nun hori, vale, sino tambien. Baina, bueno, Ready Player One adibidez, ba, da, justo kontrakoa, da, gente esateko, ostia, que guai, hau, eh, e, gente hierro, no seke. Sé ja, Ja, oso antzeko adiz eta <laughs> beste oso antzeko adiz eta ba, beste alde batetik justu kontrako adiz. No sé. Ba guzu eh sus comentarios de Dolan, el serie de Materi buruz? Igual le echado tensa osia serie bat, noin beste temporada dut de Dolan. Better Call Saul. Niri ur temporada, la guerra temporada da vengo y en usted. Ni que adibidez, ni serie bat de IP o izenatena eh Blitz izen da. Mhm. Blitz da Sinigami zeri buruz, eta hitbaki zuen zein Bai. Eta hori amaitzu zen, oza, mangiek esan amaitzu da zeriz izan inzan. E, kreadora hori momenten nazako, tito, tito kubo, ez da izan ditzen dan, azartu inzalako fanakaz. Eta azkenengo partie mangan dau bakarrek daztau animien. Da, ba, nono izurtetan badan, ba nono kabizetie. Animi urtetan man, ze oso, ni Blitz pio guztetan izinaten da, amaitzu zan, txarto do, ez da maitzen oza, bakizu gehiago da bakizu manga segitzen nabela, mangiek, justo azkenengo gerri deko, azkenengo satize deko, ba hori, nik eh, hori itxoten ongo itxen da suborta, senyor itxoten. eh, bueno, en hau itxaroten eazteko, eh, nahu itxaroten eh, amaitzeko eh, zenik e, dutena da, itxaron e, bat temporadie amaitzu arte eta orduen dana ikusten dut segiduen ah. eh, eta tana bitxaretan amaitzeko ba, Boku no giro Akademian eh, irugarren tenbora die. Boku no giro Akademia. Oh. Eh, ba... <clears throat> da serie bat, da serie bat eh, ba, len, len komente dut, eh, ba, da probete Dragon Ballen moduen, baina ba, mm. barri zaua, ba, moderno haua, e, eta dekoz personaje pilo bat e, ba, oso, oso ezberdinak eta oso ba, karismatikoak danak e, danak tekie ba, personaje favorito bat eta danak dire no personaje favoritoa mineta izen ezik mineta kapullo bat da <laughs> e, ta, ta bueno Ba, ba hori, Death Note esango dut, ze, en plan, markadurien kontetako zemartik garrasa zan dugun Death Note. <laughs> <laughs> Ba, listo, eskerrik asko. Agur gaberdiko cowboy. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going well. the sun keeps shining through the pouring rain. Going well. the weather suits my clothes banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Wah, wah, wah. for the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.